иргэн ирснээ мэдэгдээ. За хэд хоног ор сургаггүй алга болсон уучлаарай. Гэр бүлээрээ Архангай аймаг болон Захан аймаг руу сая наадмаар ер нь жил болгоо яг наадмаар хөдөө явж амардаг байгаа. Тэгээд э, энэ амралтаараа сая нэг 10 хэдэн хоног 12 хоног Захан аймгийн одоо нөө Улаагчийн хар нуур гэдэг фейсбүүкээр зураг нь яваад их гоё газар байлаа. Тэгээ тэр гоё газар оо баярлаа. Тэр гоё газар амарчаад аа улагчийн хар нор дээр нэг өдөр байгаа. Тэгээд цаашаага цаашаагаа гинэ наашаага Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сум дээр хануу гол гэж байдаг. Хануу голын хөрмийн хануу хөрмийн Аршаан гэж их тийм сонин увдистай гэмээр тийм аршаан байдаг юм байлээ. Гэтэ би бол яг тэр увдсыг бол тиймч их мэдрээгүй. Яг тэгэхээр яг би бол залуу харьцангуй гайгүй эрүүл эрүүлдүү биетэй. <laughs> Гэтэл бас манай залуучууд бас тий а би эртнээс бодож явах хэрэгтэй. Тэгээд тэнд байхдаа нэлээ олон нэлээ олон гинэ хүүтэй аршаанд ороод хүүтэй аршаа уугаад өдөр болгон гурван удаа аршаа уугаад ер нь усны усны тийм хэрэглээгээ бол их их э, өндөр хэмжээнд ойлгосон. Тэгээд их ус уусан тий. Тэгээд аршааны тэр ус нь бол их гой зөөлөн амттай. Дотор гидс холдоод 5 цул эрэхтнийг одоо эдгээдэг, ангаадаг гэсэн тийм одоо бүр э, э, илгэний юу лээ БЦ вирустэй хүмүүс уугаад итгэрч ийсэн. Бүр илэгний бүр одоо хүнд өвчтэй өнөө маргаа шиг болцсон байсан хүмүүс одоо уугаад 20 жил тэр аршааныг уугаад байж байгаа тэргээд их сон сон тийм <coughs> түүхүүд байдаг юм бэлээ. Тэгээ тэр аршаанаас гэр бүлэрээ сайхан ууж байгаа. Тэгээд маш хүйтэн зун бол баг хөлдгийн наагур их хүйтэн байдаг. Тэгээд тэр аршаанд бас юм жижигхэн боргоотой. Тэр боргоонд нь хүмүүс сууж одоо боргондо цохиулдаг байгаа. Би бас тэр бичлэгээ одоо энэ танил мэдрэмжийнхаа пэйж дээр тавьсан. Тэрийг бас үзээрээ нэг хальт нэг 15 секунд орж байгаа. Тэгэхэндээ бол айгүй юу одоо <laughs> хүүтэн усанд мэдээж орж байгаа юм чих шууд цочирдаг те би ингээд сандардаг амьсгалд одоо хурццдаг. Тэгээ сүүлд өдөр болгоо ингээд яг тэр хүүтэн боргоонд ингээд цохиулаад боргоонд ороод авах тусам баг багаар ингээд дасаад Тэгээ хүүтэн усанд ингээд <clears throat> яг бүр удаан суухан чашаа сүүл одоо сүүлд миний рекорд гэх юм бол би нэг 60 секунд суусан байгаа. Тэгээ 1 минут. Аа тэгээ манай аав маа бол юу зүгээр тэнцэн суугаад баг унтаад байгаа юм шүү. <laughs> Айгу удаан суучдаг тэгээ. <clears throat> Тэнд байх хугацаанд бас би <clears throat> нэг хідэн гоё ярилцлага бичиж авъя гэд уул нэг одоо одоогийн бариад бичиж байгаа Zoom recorder авч явсан байхгүй. Тэгснээ яг очисоо очоод яг бичих гэсэн чинь юугаа memory card-а марцсан. Тэгээд э, за яаж э, бүр юу ч бичихгүй яах вэ гэж бодоод юу өөрөө гар утсаарынхаа voice recorder-оор аа нэг хоёр хоёр тусдаа нэг тийм цаг цагийн бичлэг хийсэн. Нэг нь аавтагаа ярьсан нөгөөх нь одоо тэнд байсан одоо аав ээж одоо тэ гэр бүлийнхэн тэ янз бүрийн олсуудтай бас бичлэг э, ингээд ярилцлага хийсэн тийм бичлэг байгаа. Тэгээ тэрийг бас э, одоо дараа дараагийн э, дугааруудаар нийтэлж гарах болно. Харин өнөөдрийн дугаарт бол би өөрийн одоо UB Comedy клубийн найз комедиан одоо хошин шогч бүсгүй Оляг оролцуулсан байгаа. Тэгээд Оли бол одоо манай Монголын анхны эмхтэй stand up хошин шогч гэж би бол ихтгэлтэй хэлдэг. Тэгээ тэрийг өөрт нь ч гэсэн бас хэлсэн чи бол Монголын ягаад тэгэхээр манай юунд комедид бол яг олон эмгтэй эмгтэйчүүд оролцож тэгээд хүчээ сорж ингэж оролцож исэн. Тэгтээ яг ингээд тууштай яваад яг байнга яг комедигийн одоо шинэ одоо материал, шинэ ярих зүйл бичих. А тэгээд тиймэрхүү одоо яг байнгын одоо өөрийгөө комедид одоо юмд хүрэх гэж зорьсон тийм эмгтээчүүд бол яг маш цөөхөн тий. Тэгээд одоо бараг цорын ганц л байгаа л да. Тэгээ өмнө нь бол манай Холли гэдэг бас охин яг англ комеди дээрээс оролцдог байсан. Тэгээд бас зөндөл охтууд бас яг open mic-аар оролцож байсан. Гэхдээ яг одоо ингээд тууштай явж байгаа тийм эмгтэй шин шогч одоо комедиан бол яг ойлаа байгаа. Миний хувьд бол ганц л байгаа. Тэгээд Олио маань болохоор бас <coughs> Оросд анх одоо энэ хошин шогийн гараагаа эхэлж ийсэн. Тэгээд Оросд ер нь бол өсөж том болоод тэгээд Монголд бол нэг хаяа хаяа жилдээ нэг 2 3 удаа нэг богино хугацаагаар ирдэг байсан юм билээ. Тэгээд яг энэ 2 сард 2 сарын сүүлээр яг Олиата танилцаад тэгээд өөрөө шууд хэлсэн би танай комеди чи ормоор байна. Би танахыг үзсэн. Тэгээд ингээд э, тий та та нартай яваад э, танаад ярьж үзмээр байна. Танай клубыг сонссон ингээд Тэг яг тэр түүхүүдийг бол э, бид хоёр хангалттай ярилцсан байгаа. Ерөнхийдөө энэ манай яг одоо энэ дугаар бол тэр чигтээ бараг л одоо энэ комедигийн тухай байгаа. Тийм болохоор бас яг хэтэрхий нэг сэдв байж магадгүй. Гэтэ нэг сэдв дотроо би бол өөрийнхөө одоо миний бол сонирхол одоо хамгийн ихээр сонирхдаг зүйлүүдийн нэг бол мэдээж комеди дээ. Тэндээс тийм болохоор би бол асуух асуулт их байсан. Тэгээд ярилцах зүйл ч их байсан. Тэгээд гол нь ойлыгаа гоё яриулмаар байсан. Тэгээд та бүхэнд бас гоё танилцуулъя. Тэгээд цааш цаашдаа бас манай UB comedy-гийн залуусаа би бол нэг нэгээр нь оруулна. Тэгээд янз бүрийн хүмүүс оруулна гэж бодож байгаа. Аавыгаа ч гэсэн одоо ярилцлага авсан. Өвөөгөө ч гэсэн оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ 5 дахь өдөр өнөөдөр чи 3 дахь өдөр шүү дээ. Нөгөөдөр орой манай UB Comedy Club-д одоо Монголын цорын ганц comedy stand up comedy club гэж ярих клуб гэх юм те. Тэнд манай Олягийн ганцаарчлсан ганцаарчлсан гэж хэлээд байгаа. Гоцлон тоглолт нь болно. Гоцлон тоглолт гэдэг нь одоо Олягийн өмнө 2 3 хүн богинохон гараад Оля ганцаараа болохоор цаг цаг ярина гэж байгаа. Яг цагийн одоо материал бэлдээд ер нь stand upчд бол яг одоо хөгжих тусам өөрсдийн одоо ярих хугацааг ихсгэж тий одоо тэгэж яг бүтэн цаг цаг цаг 30 ч юм уу тэгэж одоо ярьж өөрийн одоо аялын тоглолтыг хийж ер нь бол тэгэж хөгжиж явдаг. Тэгээд ойло маань бас одоо манай клубээс бол хоёр дахь тийм одоо special ойло special гэж бид нэрлэж байгаа. Ойло маань хоёр дахь хүн нь болж байна. Эхнийх нь төөгөө байсан. 6 сарын 16 сарын 9-нд хийсэн. Тэгээ одоо Оли маань энэ 7 сарын 28-нд өөрийн спешиал буюу тусгай онцгой өөрийн гоцлон тоглолтыг хийх гэж байна. Тэгээд залуусаа эрт сонирхоорой. Ер нь бол суудл бол дүүрх нь бол уусаа ойлгомжтой. Тийм болохоор эртгэн ирээрэй гэж хэлмээр байна. А тэгээ цааш та бид нар бас энэ 8 сарда одоо одоо энэ билет захиалга, билет худалдан авахын систем илүү боловсронгуй илүү одоо хүмүүст амар хүртээмжтэй болох гэж бас ажиллаж байгаа. Тэгээд одоохондоо бол яг тэгж амжааг байна. Тийм болохоор бас эртхэн ирж аваарай. Манай клуб дээр 5 дахь орой. За за тэгээд олон юм яриад явах та бүхний өмнө Ойло <clears throat> битүүрийн хийсэн ярилцлагыг та бүхний өмнө гэнэ. Та нарт одоо хүргэж байна. Тэгээд таалан сойрхно. Баярлалаа. Тэр зүгээр тэр нэг тайзан дээр ирж байгаа зургийн дээр нөгөө юу presents special гэдэг нөгөө нэг юутэй өдөртэй тий тий үгүй юун дээр group chat-ан дээр байгаа тэр. Тэр зургийг янзлах хэрэгтэй. Тэгээд зургаа солиод нөгөө нэг cover дээр одоо миний тэр зураг байгаад байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр яг таньжийн давхалсан уу? Тий он сарын бичих хэрэгтэй. Он сар. Тэгээд нөгөө нөгөө тэр микрофонтой зургаар солиод Хоёлоо л энэ ч нэг амар юу одоо нэг танилцуулга сайн байцгаана байсан тийм их шаардлага бид зөв дараа нь ирчин. Аа тэгээд шууд өнөө өрөө бараг цацагдах байх. Тийм болохоор энэ бол <laughs> За өнөөдөр чинь юу лээ? 7 сарын 25 нөө. 25 тий. Хоёр дахь өдөр. Тий, 25. Хоёр дахь өдөр. 3 өдрийн дараа миний спешиал болно. Аа. Хм. Яг нэг амар сонсогдохгүй. Гэтэ бүр чанга биш л болгоё л тээ. <laughs> За ингээд яг миний өдөөс оли хараа сууж нэг бор өнгийн юм сонин сандлан дээр <laughs> сандалж юм уу энэ одоо юу нэг шуудаа шиг юм дээр би бас суудсан юм. Тэгээд байж энэ оли олигаа бас олиагаа гэж амар тээ. <laughs> Зөв нь хоёлаа яг анх яаж танилцсан талаар л яриа тээ. Анх э, бата чи над руу бичлээ. Би пэйж пэйж руу бичсэн. Тэгэд уцаар пэйж хуудаснаас чиний дугаарыг аваад тэгээ уцаар ирсэн чи чи нөө нэг бэлэн завь халдвар төвчөнд туссан. Гэрлэг <laughs> төвчээсэн. Балаа өхнөөс гонроо аваад. <laughs> Тэгээ яасан чи нэрлэг төвчж гинэ л гэсэн. За заал гэсэн. Тэр яасан нэг би чинь тэр үед матгаа туссан. Яг энэ юу хизээ юм бэ? 2 сарын сүүлэр шүү дээ. Сүүлэр. Чи тэгэхэд Монголд яг ирээд тэр удаа. Ирээд 4 хонжсэн. 4 хоноо доо. А тэгэхээр шууд комеди руу э, яасан мэт те хайж олсон мэт те. Би 100 мэдсэн байсан юм чинь. Өнгөрсөн 100 уу? Тий, гэхдээ би 107 өнөөр ер нь Монголд ер нь дандаа макс эрэхтэй 10 максимум л яг ингээ хоног тулаад эрэхтэй 10 хоног. Тэгэл өмнө нь бол нэг 7 10 жилдээ юу? Тий. Үгүй жилдээ яг 3 4 90-лтэй тэгтээ яг нэг 10 10 тий 10 10 хон цөөх. Тэгээ сая бол яг нөгөө 6 сар амьдрах одоо 9 сар хүртэл байна гэсэн бодлоо. Монгол руу орохдоо виз миз авч яаг үгүй. <laughs> Тэгээ үгүй үгүй зүгээр. Тэгээд <laughs> Монгол паспорттай шүү дээ. Паспорттай. Тэгээд ороод 4 хоног уйдаад би тэгээд сонссон байсан юм чинь. Тэгээ эхний өдөр би ирж үзсэн л дээ ярихынхаа өмнө, бичгийнхаа өмнө. Тийм чи нэг яриадсэн шүү дээ. Тий би ирж үзээд Тэг чинь би байхгүй яг эмнэлэгт байхад үзсэн юм шүү дээ. Яг үзчээд би дараа нь битсэн байхгүй юу. Тэгэд яг үзсэн өдрөө би тулгаатай танилцчихсэн. Тэгээ тулгаат тулгаас би та нар хаана хизээ хідүүлээ ямар гэлтс тулгаа чи чи ямар амар өхөн би ярьцлага өгч амжсан шүү дээ. <laughs> Тэгэл тулгаатай авах тэгж танилцаал. Тэгэл комедиг үзчихэл маргааш нь бичээл холбогдоол яг дөрөвт хоног дээр холбогдоол яриад гэсэн чинь чи ирээ яриад үзэхгүй юу гэл Тэг би яг эхний өдрөө яриаггүй. Ирнэ гэсэн өдрөө амжаагүй. Тий. Дараа нь бас ирнэ гэд ирээгүй. Ягаад ч үлээ бас нэг ажилтаагаад ирээгүй. Тэг 3 дахь өдрөө би ирээд Аа. Тэгээ яриад өдөр чи яг яалаа. Би одоо олгорно гэсэн санахгүй байна. Юу ч гэсэн чи байгаагүй тэр яг миний анх ярьдаг өдөр чи байгаагүй юм уу? Байгаагүй. За тэгвэл санахгүй. Тэгээд л яг тэгэхэд яг миний эхний ярьдаг өдөр яг тод цэжлэгцэн бол хануу ганг хоёр байгүй сэн цэжлсэн. Хануу ганг хоёрсэн. Буснаас байсан л ахalta бусдын бол нэг юу ягаагүй. Юу гэдэг анзаарч хараагүй. Нэг сэтгэл тоногшоогүй юу. Тэгэл яг тайзан дээр гарна гэл тгсэн чинь л харц марцны бурхан минь гэсэн арцаар хараад амар гоё охин л гэж утсан юм шиг ойлгоо ойлгоо гэдэг нэртэй. Тэгэл нэг тайзруу. Гоё орс охин юм баг гэж бодлоо. Тэгэл тайзруу гарч исэн чи чавстаа гэсэн харцаар гаргаал. Тэгэл би алаал буугалаа. Тэгсэн чинь бүгд амар зохио чандаа мандаа. Манайхан тэгсэн байх. Тийм бүр шууд оо шар шар төгөөг бас амарсан санаж байна. Төгөө бүр алуу шууд хөөрсөн шүү дээ. Би тэгээд за за. Тэгэл дараа нь тэгэхэд юу Чиний анхны бүр яг монголоор ирсэн анхны үзүүлбэрээс нь. Ямар ирсэн яг? Амар хурдан ирсэн. Дүр дүр дүр дүр гэл дуржигнаал бүрсэн. Хэдэн минут яриад ирсэн бэ? 5 минут ирсэн баг. Аа зөв богинохан гарсан шүү дээ. Тий, тий амар хурдан ирсэн би. Сандраал ерөөсөө өмнө сандрдггүй байсан юм чинь. Тэгэл нөө яг монгол хүмүүсүүдийн урд анх удаа тэр чинь бас нэг өөр нэг эмоц нэг өөр юм байсан. Тэг амар сандрангуута амар хурдан дурчинж яриад буугаал. Тэгсэн чинь хүмүүс бүр амар болоод шорилж морилол би. <laughs> За за. Тэгээ уусаа чиний яг одоо ярьж байгаа тэр юунот чинь жокот чинь айгуу гой богинохон. Яг юм яг л жокнуудаас аахгүй. Жокнууд гэх юм те. Одоо монголоор юу гэх юм те. Хошин нарига өнгоноод гэх юм. Богинохон. Манай яг бидний одоо яриад байгаа стил болохоор ер нь бол илүү юм урт чам тэгээ санагдсан гэсэн шүү дээ. Яриа л гэдэг яриа л гэдэг гэл. Ингээл яг Тэгээ яриан дунд нь ингээд нөгөө нэг яг панчлан байхгүй болчдөг. Яг эцэст нь ингээд хэлэнгүүд ингээд тийш тэгээд нэг халтна гээл хүчээ алдчихдаг. Нэг тийм санагдсан. Тэгээ тэр нь яагаад тэгээ санагдсан бэ гэвэл өмнө нь комеди мод хийдэг гэсэн болоод тэрийг аягуусаа мэддэг болоод ч юм уу. Тэгээ өмнө нь одоо яг одоо анх удаага сонсож байгаа ч юм уу те чамаг анх удаага одоо сонсож байгаа хүмүүст яг өмнө яг анх хаана яг энэ comedy stand up comedy гэдэг яг хамгийн анх Новосибирск орсон бай. Новосибирск. Би Орсын албаны орсон. Юунд коврдууд э, болдог гэсэн юм байна. За. <laughs> Тэгээд айгүй гоё дуулдаг байсан. Янз бүрийн кордод болдог байсан. Одоо жишээ нь юу вэ? Үгүй ээ, хэлэхгүй аа, үгүй ээ. Тэгтээ жоохон jazz marker дуулдаг байсан юм аа. Ер нь жоохон jazz mass тал. Amy Winehouse. Оо, тийм, тиймэрхүү. Тэгээд тиймэрхүү дуу мод дуулдаг байжгаад тэгээ манай коврынх нь намайг амар юу гэдэг тасахгүй хөвгөлтэй штэ чи юм амар хөвгөлтэй штэ мэн штэ дуулахаа өмнө юм ярьдаг байсан үгүй зүгээр ингээл бөөнөр ингээл дуу бэлтгэхийнхаа өмнө ингээл сууж штэ бид нар нэг арын өрөндөө суудаг штэ тэр шиг тэнгууд л би тэнэг тэнэг юм яриад л гэдэгсэхгүй юу тэнгуул тэд нар амар инээгээл тэгээ нэг өдөр тэрний өмнө чи би кавэн тоглолдог гэсэн юм байна. Кавэнд би тоглолдог байгаа, сургуулийнхаа кавэнд дэдэг байгаа. Гэвээ нэг хүмүүс бас мэдгүй байж магадгүй. Орсын одоо тий одоо бид нар бол би бол одоо жишээ нь Орос сургууль сурж исэн. Ер нь бол Орсын одоо тий соёлыг бол ерөнхийдөө гадралдаг. Тэгээд Кевэн гэл нэг тайзан дээр олуулаа гарч ирэл. Тэгэл нэг юм яг нэг тийм жүжигчлсэн юм шиг тий хоорондоо нэг юм оролцоотой янз бүрийн тэрэн дотор янз бүрийн төрлүүд байдаг шүү дээ тий. Тэг Кевэн гэдэг нь яг юу гэсэн утгатай үсгэнүүд юм. Клуб веселых и находчивых гэхгүй юу? Веселый, находчивый гэдэг. Хөгжилтэй. Авсгой, хөгжилтэй. Находчивый. Наход авсгой. Одоо юу гэдэг юм ингээ хайж болохтой ингээ шинийг сэтгэхтэй сайн. Тэдний клуб. Аа. Тийм. Кевин клуб веселых и находчивых байхгүй юу? Кевин ч бас олон жил явж байгаа тийм. Кевин сая 55 жилийн хойг хийсэн хэдэн жил юм. Йоо. Тийм. Маш том Кевин бол маш том production болцсон. Квен зүгээр одоо нэг анх яаж эхэлсэн хинжээнд бол биш. Анх бол квен эхлээд 2 жил бол хаагдсан гэдэг түүхэндээ. Оо шууд Орос зүйл холбоот улсаасаа. Тий, хаагдунт 9 жилийн дараа буцаж буцаж гаргаад гараад тэгээд амар их цензуурлагдээд Квен чинь нөгөө нэг жокууд нь одоо бол ер нь жоохон багасаа ингээд өгүүдийн зөвөр ингээд бүксбөр айгүй их ярьдаг л да тэр нэгээ тайзнаас ерөөсө хинч бүксбөр гэж ярихгүй байгаа шүү дээ. Нэг өөрөөр үгээр ингээд орлуулад тухайн үед бол амар хатуу байгаа. Тэгэл амар өөрөөр орлуулсан ч цензуурлагддаг. Тий, цензуурлагддаг байгаа. Тэгээд Одоо л Кевэн амар том production болсон. Кевэнээс гарч байгаа хүн болгон шоу бизнес руу алхахад бүр юу гэдэг чөлөөтэй фри болсон. Тэгээ одоо Pavel Vola, Comedy Club-ийн бүгд Кевэн их. Нэг ч хуваараа хийсэн нэг шиг бүгд Кевэнээс 6 гарч ирсэн. 6 жил Кевэн тоглож байгаа гарсан хүмүүс дандаа. Хин нэг ч хуваараа ингээд зүгээр хүрээд ирсэн юм баг. Бүгд Кевэнээр дэмжсэн. Comedy Woman гэдэг байгаа шүү дээ. Бас байгаа шүү дээ. Comedy Woman-ы бүх хөгтөд бүгд Кевэн бас stand up бүгд квн. Нэг ч квнэс гараагүй. А тэгэхээр Орсын энэ комедид бол квн бол баг ингэ суурн юм байсан тий. Суурн. Тэгээ Кевин ч бас Оростой бол яг хүлэмж шөрөгдсөн яг том Путин дээр үтцэн сууж идэв шүү дээ. Тэр чинь бүр амар том production. Кевин ч нэгт санхүүжилт амар сайтай. Засгийн газар уу, телевиз. Бүр засгийн газараас. Тий, рейтинг амар өндөртэй. Телевизд рейтинг нь амар өндөр. Хоёрт Кевин залуучуудыг холбдог. Миний бас нэг мөрөөдөл байдаг л да. Нөө нэг квенд эн тентхээс хүмүүс ордог байхгүй юу? Азия микс амар сайн юу баг байт энэ дандаа. Азууд гэхдээ тэн дандаа нөгөө нэг э, Киргиз, Казак, э, Туркмен, тиймэрхүү азууд байдаг байхгүй юу? Тэгэл юу Владикавказ, Юрмала тэгэд юм өнөөс ордог байхгүй нөгөө еврей энтрес ордог байхгүй багууд. Тэд нар тэгээд Азад орд юм уу? Үгүй үгүй зүгээр. А ер нь бол бүх Оросын үндэстнүүд Тэс Тэгэд яг Азия микс гэдэг нэг баг байдیں۔ Тэрэнд бол яг юу байдаг вэхгүй юу? Монгол байдаггүй. Бурайд байдаг уу? Бурайд байдаг ах шүү баг. Тэгэд тэд нар чинь одоо өөр улсын хүмүүс шүү дээ тий нэгэснээ тэгээд бөөнөр орчдөг тий тэгээ яг өөр өнцнөө ч гэсэн хороод бүр алдаг байхгүй дотор нь ороод миний нэг харж байгаа нэг казак залуучууд л ороод алаалаа шиг гэсэн тэгээ миний бас нэг мөрөөдөл хэдэм л да тэгээ энэ мөрөөдөл төрхийн тулд бас айгүй хэцүү л ахалтай би нэг нэг квэнд ороход бол айгүй амархан квэнд бол бүгдийг хүлээж авахд ерөөсөө юу байхгүй. Хамгийн гол нь айгүй их үе шаттай нөгөө нэг юм шалгаруулалтын үе шат гэж байдаг шүү дээ. Тэр нэг айгүй хугацаанд явж байгаа одоо яг одоо зургатаар гарч байгаа чинь бол олон үе шат амьдсан гэсэн үг үү? Нэг дөрвөн үе шат дамжаад яг зургатаар гарч эхэлдэг байхгүй юу? Тэр нь чинь мянган байгаа шүү дээ. Жил болгон хот болгоноос багууд ирж байгаа ш хот болгоноос 4 5-аараа ч ирж байгаа ш тэгэл тэр болгоноос ингэ шигшдэг яг хэдэн минут өгдөг за 3 минут та нар одоо үзүүлтэй тэгэл ингэ шигшээвчдэг тэгээд нэг удаа орсон юм а тэгээд сайн анх яаж кевэнд орж исэн би их сургуульд ороод их сургуультай оронгуудаа Сибирск тоо тий тэгэнгүүтээ юутэй их сургуулийн ангийнхантай яг намайг Сибирскэ төрүүлээд их сургуулийнхаа ангиудын банд төрүүлээд тэгээ дараа нөгөө аймагуд их гэж ирдэ штэ. Тэгээ яг Новосибирь дээр регионууд ирээд үгүй яг Новосибирск округийн одоо өөр хот аймагудаас тэднэрээс бид нэр төрүүлээд тий тэгээд а тэндээс бол ганцхан баг л гарч ирсэн. Тий ганцхан баг. Тэгээд төрүүлээд бид нар чинь Москва руу яваад гэхдээ тэнд бол юу болоогүй яг КВН биш зүгээр КВН гэхдээ юуны сургуулиудын хоорондох гэдэг энэ тентхийн сургууль одоо энэ тентхийн хотын сургууль гэдэг. Тэгээ тэндээс гарч ирсэн чинь бид нэрийг квенд орох уу гэд. Тэгэд квенд ороод Тэнд хэдэн сургууль оролцчихсан бэ? Бид нэрийг орж яхад баг 1000 сургууль орсон бах уу? 1000 сургууль. Тэр чинь баг сар байрлалсан шүү дээ. Сар байрлал зооноосоо гараал зооноосоо гараал Хаана байрлах уу? Ийм нэг том кемп квен чинь бүр юутэй? Оо бүр тийм. Бүр юм том юм. Том юм юутэй квен бүр нэгт театртай зөө өөрийн гэсэн өөрийн гэсэн том театртай ямар ч юу байхгүй хоёрт хаанаас ч ямар ч баг ирсэн квен байрлуулдаг тийм камп байруудтай квен чинь одоогийн байдлаар амар том төршин төрсэн тийм юу биш нэг үгдийн сонирхч марк тэр нар чинь одоо бодлоо нэг баг чинь 20 үнэтэй дээрэс нь бэкстейжний 20 үнэтэй ингээ нийтээр баг 50 л очдог зөө 50 л нэг мянган баг ирлээ гэж бодлоо тэгэхэд сочи мочруу аваа явчихдаг бүгд ингээ Шууд тэгээ сочиг чинь нөгөө амар бүх юм зардлын дагаад. Зардлын дагаад. Кавернс. Гэтэ э, юунууд байх газрын л даадаг байхгүй юу? Эсвэл хоолын даадаг. Аа кавеныг болохоор одоо энэ засгийн газар одоо энэ аймаг орондын нөгөө юунууд тэргүүнүүд байгаа шүү дээ. Монголоор юу гэдэг юм бэ? Засаг дарга марга. Засаг дарга марга. Бид нэр амар дэмждэг. Кавенд мөнгө хайр наргууд ингээд. Аа өөрсдийнхөө одоо хотыг тий төлөөлүүлдэг болохоор амар дэмжиж мөнгө төгрөг хайр нарг өгдөг банк банкуд амар сайн дэмждэг. Аа Тэгээд тэр спонсороо эднэр одоо тоглолтын дээр харуулж маруулдаг. Зүгээр баярлаа гэж хэлүүлчдэг хөтлөгчөөр нь анзарч идэггүй ингээд э, команда тэр тэр тэр благодарит начальника гэл ингээд яг нэг зарлахынхаа мөн нэг юм яриад. Гэхдээ яг нөгөө хилдэг байхгүй ингээд баярлж байгаагаа илэрхийлээ. Тэгээд конвенч нь бол амар том төвшин. Тэгээд хоёул бүр шал далимэр өрч. Зүгээр зүгээр яг ингээд энэ чинь яг ер нь бол юм хэд яаж. Тэр миний мөрөдл гэдэг л да. Тэр миний мөрөдл юу вэ гэхээр э, би КВН КВН-ийн тайзан дээр нийт 6 удаа гарч ирсэн. Яг том тайзан дээр 6 удаа гарч ирсэн. Тэгээд Москвад уу? Москвад тийм. Тэгэхээр тэр бол яг телевизийн бичлэг байсан. Тийм, бичлэг байсан. Миний бичлэг байсан. Тэгэхээр телевизээр гарсан юм чинь. Аль суугаар? Перо канал. <laughs> Йоо, за за за. Тэгээд том хүн сууж байгаа юм шүү дээ энэ чинь. Тэгээд юугээр На первом канале 6 удаа гарсан. 6 удаа гараад тэгээд бид нар гусагдаад тэгтээ сая би заяа. Үгүй гарцсан байна гэдэг чинь айгүй том. Хоёр хоёр хоногийн өмнө заяа. Хоёр хоногийн өмнө манай команд Мали Кивин завотом авсан байв л яхаа. Юу гэсэн үг? Одоо яг тухайд манай баг байсан залуучууд ингээ өөр өөр багуудтай хамтраад хүчтэй баг болчихно шүү дээ. Одоо жишээ нь манай сургуульд одоо 20 хүүхэдтэй байсан бол өөр сургуулийн лагууд байгаа шүү дээ. Хоёр хүүхэд. Манай сургуулийн хоёр лаг, тэр сургуулийн хоёр лаг. Нийлж байгаа нэг супер баг. Тийм супер баг болоод тэгсэн чинь Кивин гэдэг юм байдаг байхгүй байна. Кивин үү? Тий. Ингээд том 3 байгаад жижиг 3 байдаг байхгүй юу? Том 3. Тий, том 3, жижиг 3. Нийт 6 шиг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэд хамгийн том нь болохоор 6 тайз юм уу? Үгүй үгүй, кивин гэдэг юм цом байдаг байхгүй юу? Тий. Тэгэд золотой, серебряный, бронзовый гэдэг одоо алт мөнгө хүрлгээд тэгээ большой маленький гэдэг байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь манай сая одоо яг одоо миний байсан баг маань одоо дан залуучууд эдээ. Тэр баг маань сая малый кивин одоо жижигхэн кивин залтом авцсан. Тэгэхээр яг доод одоо доотлийнхаа хамгийн томыг л авсан гэсэн үг байхгүй нэг алт мөнгө тий. Тэгээ дараа тий гурван жижиг кивин гурван том кивин тоглолдог байхгүй. Тэгээ би бас амар баяртай байгаа тэр. Тэгээ мөрөдлөө бас дахиад ярих юм шүү. Мөрөдөл маань юу гэхээр би Монголоос баг гаргая гэж бодтол тоо. Монголоос баг гаргаад бүгд perfect э, орсоор ярих шаардлагагүй шүү дээ. Шаардлагагүй мó. Тий. Руден гэд баг байдаг байхгүй юу? Руден. Руден гэд тэр баг яадаг вэ гэхээр тэр багт амар их одоо хар өнгөтэй янз бүрдэг. Тэд нар айгүй акценттэй ярьдаг. Гэтэ хүнд бол ойлгуулцдаг. Юу яриад байгааг. Тэр нарцисс эднэр шиг. Шоколадны зөө юу. Тий, тий. Тэр мэр шиг чинь тийм гарууд байдаг аахгүй. Тэгээд өөртөөхөө яриаг ингээд ойлгуулах хэмжээнд байхад л болдог. Тэгээд Орсоор бол perfect ярих шаардлага байхгүй. Гэхдээ тийм квент нэг 20 хүн биш юм аа. Гэт ер нь бол нэг макс 8 хүн байхад яг гоё дээ. Манай баг хэдэн хүнтэйсэн юм? Манай баг 13 хүнтэйсэн. Бүгд үүрэгтэй тий? Бүгд үүрэгтэй. А тэгээд бүгд үүрэгтэй. Квен ч амар хэцүү юм. Ингээд багаараа тоглосон гэсэн. Багаараа тоглоно. Тэр чинь ингээд тайзан дээр байж байхдаа одоо жишээ нь косрол мосрол гэдэг янз бүр юм гаргаж ирж байгаа тайзан дээр бас ингэж юм хувцас тий тэр болгоо ингээ хариуцсан юм ям зүр юмнуудаар тэр одоо үзүүлдэг тий нэг хүн ингээ фейлдэнгүүд дагаад бүгд фейлдэх ч юм уу тий нэг хүнээс болж бүгд багаараа тэгээд квен бас яг жүжиглсэн тоглолт шиг хаашаа харах уу тэр юм хэлж авах чи юу хийж авах уу бүгдийг заадаг Тэр кемп дээр заад юм уу? Үгүй үгүй өөртөө одоо би бид гараад өөртөө одоо ингэ үзэж байгаа шүү дээ. Тий, ингээ видео бичлэгээ тавиад тэгэл за тайзан дээр гараад одоо шинэ хоёлаа ингээ ярьж явах тажид гуравтх нь юу ийж явах уу тий тэр мэрэг ингээ хар цаашаа харсан байх уу баг бүрийн заадаг л та ер нь бол тэгээд мөрөд л бол яг тийм л эд тий нэг Монгол Алекс 8 залуу охтууд хамаагүй шүү дээ хөөсөл. Тэгэхээр бид нар энэ чинь орсоор бэлдээд Тий Орсоор бэлтж жагаад бага бүрдүүлээ те бэлтж жагаад тэгээд Орст очиод хаана очих вэ? Москвад л очих шүү дээ. Москвад Дон Квин гэдэг Квин гэдэг. А за тэнцээ очиод тэг бүртгүүлэн те. Тэг бүртгүүлнэ. Тэгээ бүртгүүлнэ штэ. Бүртгүүлэнгүүт бид нэр бүртгэн. А тэгээ бид нэрийг нөгөө нэг международны уровень болно гэд амар амар сайн хүлээж авна. Бүр нилээн Оо. Тэг мошны хүлээж авна. Тэгээ яв энэ бүр Монголоос хүмүүс ингээ мэдээд орж ийн гэд. Тэгээ хамгийн гол нь жокууд амар хүчтэй ах хэвээр э, юу гэдэг би бол яг миний мөрөдөл бол юу гэдэг Орсуудын төсөөллөөр бол Монгол нэг тал газар хідэн шиг э, юу эсгийгэр байгаа л нэг хідэн морь байгаа л тийм газар. Тий тэгж боддог байхгүй юу? Ер нь мэдээлэг хувь. Тэгээ Монголд ирээд үзсэн бүр гайхаад хөөгээ бүргээ. Тэгээ яг тэр хэсгээр ингээл жокуудыг амар хийгээл Тэгэл нөө хануг нэг яриад Чингис хааны үзэл юм байл тэгэл тэр мөрөөс бас би ингээл идэ авдаг л да. Энийг бүр ингээ хөгжүүлээд Орос хэл рүү хөрвүүлээ те. Ингээ яг Чингис хаан гэвэл мэдхгүй юм байхгүй. Мэдхгүй юм байхгүй тий. Чингис хааны үед ийм байсан бол гэл яривал яах бол яах болж амар л хүлээж авна. Одоо манай түүх чинь одоо дэлхийд бол хаанч оцсон мэддэг. Тэр бол яг одоо бидний комеди хийж болох нэг юм зам гарчж байгаа хөх те. Тийм нэг Монголын тухай ингээл яриад байвал Монгол айгуу тийм юу л дээ баялаг л дээ нийттэй юм зөндөө байдаг. Тэгээд яг тийм нэг нэг зориг руу нэг юм руу ингээ хараад чиглэлцэн тий тийм залуучуудтай л яг гоё хийвэл гоё явах гэж би боддгийн гэтээ тэр залуучдыг хаанаас болох мэдтгүй. Одоо манай нөгөө хошин шогийн production нод гэдэг шүү дээ. Тэднийх ер нь кевентэ төстэй юу? Үгүй ээ тэр чинь жүжиг штэ. Тэр нэг кевен чинь кевен чинь приветствие гэж байна. Привэцдэг мэнчилгээ. А мэнчилгээнд дээр яа нүг гэхээр нэг 8 э, минут өгдөө. 8 минутын дотор өөртөө танилцуулна те нэг 8 минутынхаа 5 минутанд хүчтэй панчлайнууд яваал 3 минут нэг дуу муу дуулдаг нэгэд бас авьяасаа харуулах хэрэгтэй байхгүй тийм манай баг дуулдаг хүн байгаа шүү бүжиглдэг нь бас байгаа шүү жүжиглдэг нь байгаа шүү ярьдаг нь байгаа шүү гэдэг бүгдийг ингээл яг ингээл хамаал бүгд ингээ презент тавиал тий Тэнгүүтээ дараа нь юу байгаа? Разминка гэж байгаа. Тэр нэг сэдвтэй. Разминка. Тий э, одоо разминкад юу тасгал одоо би халаалт ч юм уу. Тэр нэг сэдвтэ одоо юу гэдэг та нар тэр сэдв 15 минут дотор та нар энэ сэдвэр жоглин энэ сэдвийн талаар л ярина. Тэ ийм сэдв одоо юу гэдэг үлгэр хэрвээ үлгэр бод амьдрал дээр байсан бол ч юм уу. Тийм өөрсд нэг сэдв янз бүрийн сэдв үгтэй. Тэгэл яг тэр сэдвэр ингээ бичнэ. Тухайн үед тэр бүх план чан гараад ирцэн байна шүү дээ. Тэр 3 4 сарын өмнө гардаг план ахгүй. Тэрийгээ тэгээд ингээд тараадаг багуудтай. Тэгээд тараагаад багуудтай. Одоо мэдчилгээ чинь тим сэдвэр байж бол одоо юу гэдэг тим сэдвтэй. Ер нь айгүй сэдвийн зааж өгд юм уу? Гэхдээ зүгээр сэдв зарлцдаг байхгүй одоо нэг үсний тий ийм сэдвэр гэдэг бүх багууд тим сэдвэр гэдэг. Тий яг бүх багууд тим сэдвтэй нэгэл Тэгэл тэр чин дараа нь өнөө яг жинхэнэ өрсөлдөөн болох юм шүү дээ. Нэг юм дээр. Нэг юм дээр болохоор тий амар өрсөлдөөнтэй. Тэгэл тэр чин бас юунууд болно нэг панчлайн буудлагууд болон тэрний үе гэхээр багасаа бүгдээрээ ингэж игэмж гарч ирээл нэг нэг нэг нэг панчлайн амар богнохын нэг дөрв мөр тап тап хэлээл тэгэл шууд биатлон шиг ингээ буудаад будаавч тэр багийн нэг хасагт энэ багийн нэг хасагт тав арга зогсчихдаг байхгүй юу тэгэл ингээл тэгээ одоо тэгтээ энэ биатлон бүр юу болцсон бэлээ хөг дууны болцсон одоо ингээд бүгдийн зогсонгуудад дууг ингээ өөрчлөөд тэнгууд нөгөө нэг юу хэдэж штэ юу одоо нэг дээр үеийн дуу муу ай маяа штэ те аян дээр нь ингээл юу дуулах одоо яг тэр үгийн жоохон өөрчлөлөө одоо нэг миний миний зохиосон зөвхөн миний зохиосон миний зохиосон над дээр би өөрөө зохиосон тэрийг тэгээ нэг Иовагийн нэг маршрутка гэдэг это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один гэдэг байхгүй юу. Тэг бид тоглоом биш хоёлаа ингээ микро дотор таарсан, номер 1 микро дотор таарсан. Оросд айгүйх микрод явдаг. Тэг янз бүрийн номерт яг автобус шиг. Маршрутка. Тий. А би болохоор тэр это не шутки, я сожрала маршрутку гэдэг болно гэж бодож байсан байхгүй юу. Сожрала. Тий. Одоо суулгасан гэсэн үг. Сожрала гэдэг чинь эцсэн. Тий. Тэгмүүд яг ингээ это не шутки гингүүд эн чин тоглоом биш Ясажрал маршрутку гэд нэг яг тиймэрхүү маркаар ингээд явдаг болсон мөлий би отлонод. Тэгээд тэр дуунууд нь бас амар хүчтэй багуудын зарим дуунуудыг бүр ингээд сонсоод яаж тийм сэтгэж яаж гэж бодож юм чи үү гэж бодож юм чи. Тэгэд одоо тэр Квенд одоо хэр их импровизац хийх боломж өгдөг. Амар их баг штт. Квеник ер нь юу гэдэг тайзан дээр яг одоо ингээ гарч шалгараад гарчлаа штэ тий. Яг ТV бичлэг тий. Тэрэн дээр одоо яг хэр импровизац ер нь Багуудаа авардаг хүмүүсэд ч нэг э, Гудков гэдэг одоо бас амарсан комжан, амарсан жүжигчин залуу болцдог. Амар тийм дандаа гей тийм нэг э, мулгуу гаруудыг тоглодог байхгүй. Тэр багаа аврахын тулд тайзан дээр унжсэн шүү дээ. Тайзан дээр. Тийм ингээл бүгд гацаал зогссон байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингэж хэвтэнгүүтээ өнкрөөд ингээ өнкөрж өнкөрж явж байсан ингээд тайзнаас доошоо нэг шүүгч рүү унаад Тэгэл шүүгшин гайхал чи босч ирсэн ээ. Би угаасаа ингээл бүр амар инээдтэй юм яриад би ингээд одоо мэдрэл муутай би хаяа гинт гинт ингээд юм ингээд миний зодолчсон чинь ард байгаа багийнх нь бүгд ойлгоол нөгөөтгөө хийгээл эхэлж байгаа юм. Чөө найшир мэшир галзуу юм ээ юм уу гэл нэг тийм нэг тэгэж юу яг гинт гинт гэдэг тэр баг гэхдээ хангалттай амжилтанд хүрсэн чинь амар критиктэйс. Ер нь гинт гинт тэнэгтдэг баг гинт гинт гэл тэнэгтэд тэглэл тэгэл амар сэтвээс хадварш мадвардаг тий. Ер нь бол гоё л доо. Квен бол амар хчүүлээтэй л. Квенэр бол хүссэн юм аа. Тэр Орсын одоо энэ комедигийн тий хошин шогийн одоо юу гэдэг суур бол айгүй хүчтэй ингээд хүмүүс ингээд байнгын гарч ирж жирж идэх тий. Тим юм ба шүү дээ тий. А тэгээ квен чинь жилд одоо яг жилжингээ болж байгаа гэсэн. Жилжингээ болно. Тэр чинь ингээл яг одоо том тоглолт нь бол тэгэл хамгийн сүүлд. Тэгэд нэг баг одоо Высшая лига гэж байдаг хөөе. Высшая лигад орчин шүү дээ. Одоо одоо юу гэдэг Премьер лига гэж өгдөө тэрэнд нь одоо дөнгөж орж байгаа багууд ингээ хоорондоо алцаад ингээ тэндээ төрүүлж мөрүүлээд байгаа байхгүй. Высшая лига нь болохоор яг нөгөө тэндээ төрүүлээд алцсан багууд ч ингээ высшаяд ороод тэгээ 6 жил хамгийн дээд лиг гэсэн чинь 6 жил тоглолт ээ. 6 жил тоглолдог. 6 жил хоорондоо тоглолдог байхгүй ингээд яг хуу дахиж шалгаруулаад дахиж кавэнд ороод тэрнээс өмнө бол 6 жил заавалчгүй байх хэвээр. Үгүй байх хэвээр ч тэ өөрсдөө болчихжуулна л доо. Гэхдээ тэд нар чинь амар том амжилтанд хүрнэ гэсэн бодолтой залуучуудаа болохоор 6 жил хангалттай тоглодог байхгүй. 6 жил тоглоод тэ 6 жилийн дараа тэгэл юм кавэнээс од болоогүй гараагүй юм байхгүй. Бүгд л тэр чинь нэгт асар их хөрөнгө оруулалттай мөнгө төгрөг бол асар ихээр орж идэг, гарч идэг. Тэг Квэний тайзны ард одоо юу гэдэг нэг баг яг ер нь тийм болцсон. Квэний тайзны ард л яг юу болж идэг вэ гэхээр одоо чи өөр баг их би өөр баг их чи битэрийн сэдв одоо нэг мөртлөө манад нэг амар гоо панчлайн байгаад идэг. Тэрийг бид нар яагаад шахаад ингээд ерөөсө холбогдохгүй байгаад идэг. Тэнгүүд л 300 доллар 500 доллар гэл тэрийг үнэлээл хоорондоо зарчдаг. Одоо жишээ нь чи дэрэс чи яг манад яг таарах юм надад өгчөөч. Тий, тий. Тэнгүүд өө тэдгээл. Тий, ингээд шууд би биндээ зараа зараад ингээд ингээд авчдаг байхгүй. Тэгээд бүр асар том бизнес тийм юу болцсон. Квен нэг энгийн юм байха болцсон. Квен бол залуучуудыг ер нь айгүй зөв юм руу дагуулж байгаа амар том суур мэдгүй би Квен амар хайртай. Тэгээд Квен тоглодог үсэ. Аа. Чи яг өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл аваад шүү дээ. Уу яг энэ ч бас хүн би өөрөө сонирхож байгаа юм чи бас хүмүүс сонирхолтой л баг л та. Квэныг яг би хардаг байсан. Одоо оортой эднэрээр гарч идэх те. Бүр хуучны нөгөө нэг Михаил Галустиан эдэр те. Тэр мэднэр чи залуухан багтаа ингээл тоглож идэх те. Одоо нөгөө нэг хин хин блэ нөгөө нэг юм амар сахалтай жижиг наашаар ашиг нөө жижиг нь. Тий, тий, Михаил Галустиан тэр чин. Тэр чин Галустиан л үү те. Тэр чин одоо бүгд нөгөө нэг Антон Пирошков гэлээ. Тийм үлээ. Тий, Артур Пирошков. Артур Пирошков. Тэр хоёр чинь Терминатор нэг нь Рэмбо болсон. I'm the best. I'm the best of the best тэргээл байлж байна. Тэр нь авир инэттэй. Ер нь тэгээд э, ер нь бол харж лээсэн л та. Тэгээд анх би болохоор нөгөө ТНТ дээр нөгөө Comedy Club гээд тэрийг хөцдөг гэсэн. Би ч гэсэн Comedy Club амар туртай. Тэр чинь баг одоо 2000 5 оноос эхэлсэн юм тий. Тэнтэй баг эхлээл нэг удаагүй. Комди 12 10 жилээ сая хийсэн. А тийм үү. Тэр а 7. Тий 10 жилээ хийсэн. Comedy Club бол уртлын суудлууд шүү дээ тий. Одоо ингээд Comedy Club-д одод ирээд урд нь суудлууд хийгээд идэв шүү дээ. Тэр суудлууд нь 15 мянган рублээс дээш явдаг. 15 мянган рублес гэдэг чинь хэдэн 15 мянган рублес гэдэг чинь Дөрөвөл хийх. 600 мянган төгрөгнөөс эхэлдэг л хэвгүй судлууд нь. Йоо. Нэг ганцхан судлал. Ганцхан судлал. Яг тэр урд ингээ яг ингээ чиг харах. Тэгээд 600 мянган төгрөгнөөс эхэлдэг. А тэгэхээр тэр хүмүүс бүр өөрсдөө их мөнгө төлж очиж сууж хийлгүүлдэг юм шүү дээ. Тэгээд үгүй одуудыг бол тэд нэр яг урддаг. Гэтэ одууд бол мөнгөө хизээш төлөхгүй байхгүй шүү дээ. Зүгээр та нар ман дээр ирэх үү видео бичлэгт орох комеди клаб ч юм бас амар юу гэж байгаа шүү дээ. PR тэр хүмүүстэй. Тэр хүмүүсүүд мартагдсан хүмүүс энэ тэр очиход өө энэ энэ байдэн шүү дээ. Тарсаа нэтер явж штэ. Тий тэд нар чинь comedy club тэр аргыг уурахгүй штэ. За ид ид ид эрэг үрэгэл. Тэр тэд нар мэдээж мөнгө төлөх нь бол тодорхой. А тэднийг хийж ингэж юу байх пиар нь явуулах нь бол одоо өөрсдийнх нь үргэлж чинь. Тэгэл суудлууд айгүй үнэтэй. Тэгээ ер нь бол 3 4 сараар захиалцсан байдаг. Захиалгахгүй гэл. Одоо жишээ нь би нэг сар тоглолт үзэхийн тулд одоо баг захиалах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгжиж би нэг сарынхаа тоглолтыг өчч үзэн гэсэн үг. Тэг нэг хойгоор хавар морьцсан. Тэгэд юу оюутнуудын хөнгөлт оюутчид одоо залуучууд сонирхдаг залуучуудын хөнгөлт гэж ядий. Тэр нэг хоёр давхарт нэдэг байхгүй ингээд. Тэг зогсоогоор үздэг. <laughs> Тэр нь одоо тухайд 3000 гэдэгс одоо ид болсон юм гэдэг үгүй. Үзчихсэн үү? Би тэгтээ сууж үзчихсэн л да. Арын ялгаар. Арын ялгаар. Манай одоо stand up-ийн продюсер Антон Стерников чинь комедид бас нэлээд хүч одоо орцсон мундаг хүн баггүй юу? Тэр продюсер манай тийм. Тэр тэр хүн буйнаар орж исэн. Манай stand up клуб, яг манай клубын продюсер. Танай клуб ч яг аль вэ? Новосибирск тий. Одоо ямар нэгэн нэр мөр байдаг уу? Байхгүй шүү дээ. Зүгээр stand up. Ямар ч stand up. Ямар ч нэр байхгүй, ямар ч тийм юу байхгүй. Тэгэд э, stand up хамгийн гайхалтай юм юу байсан бэ гэхээр ороод нэг 4 мөрөн сар болцсон баха. Тэгээд 4 сар болцсон байжгаад яг нэг фест болоод Екатеринбургт stand up ээ. Тэгээд наадам. Тий амар том наадам болоод тэг 8000 өний өмнө ярих амар гоё юм билээ. Йоо 8000. Тий ингээд ямар зал өссөн бүгд юм. Бүгд одоо stand up ч гадаа биш үсттэй. Гадаа им павильон маркын ч юм уу. Ингээд тойроод ингээд бүр ингээд ингээс бүр ингээ дүүрээ суудсан бүр тэгэл яг урд нь гараад цөөрөлт мөрлөлт байхгүй амар гой тод ингээ чанга сонсогдох гой залс заалын биширсэн ингээд том зааланд тэрний өмнөж тэрний дарааж том заал нормод давхар цууратагтаад ингээ цохогдоод нөгөө юу яриад балдагдуулна шүү дээ яг ярианы темп ингээ давхар цуур тэр бол тийм биш ингээд тэгээ дээрэс нөгөө 8000 хүн ингээ дүүрсэн байгаа болохоор нөгөө цууратахын байхгүй тэгэл 8000 хүний инээд одоо чи хэр тэрэн дээр хэдэн минут ирсэн бэ бараг 30-аад минут ирсэн баг шүү. 30-аад минутаа. Тий, тэгээд ёо хөл гээл мдээгүй болоод заяа өвдөгнөөс ин халуун эргөөл хөл мдээгүй болоод унчих үедээ л гав ганцаар байгаа шүү. Тий, гав ганцаараа тэгэл ингээл инээгэнгүүд гэл нэрх гээл орж ирээд байгаа юм чи бүгд зогогдож байгаа юм чи баг ингээд салхи шиг ингээд яг ингээд салхиар яг ер нь бол яг ингээд ингээд яг салхи шиг ингэж орж ирдэг заяа. Тэр нь мэдэгддэг ингээд зүгээр ингээд зогсож байгаа бол ингээд яг ингээд салхи шиг ингэж юм. Тэгэл амар ингээд ярьж байгаа юмнаас гадна хамгийн түрүүнд боддог юм унч хуйдэл гэж бодд юм бэл. Ингээл хөл яг өвдөг ингээд халуун ургал амар ингээд халуун ургал доошоо нь мдээгүй болол тэгэл яг унах үедээ л дотроо тэгэд ярьж байгаа ч гэсэн дотроо яг бодож байгаа унах үедээ унах үедээ унчих үедээ л гэж бодож юм чи. А тэгэл чи яг тэр дайсан зэрэг хахад яг хийж эхлээд тэдэнд 4 сар болчихсон. 4 сар болчихсон. Ямар амар юм бэ? Тэгэхээр 4 сар чинь асар комеди карьерт бол асар богино хугацаа шүү дээ. Дөнгөж одоо Тэгээд ярьж байгаа. Тэгээд чи комеди юу жок юу бичээ сурцсан байсан эсвэл ер нь чамд одоо ер нь яаж анх цаанаас л байсан юм шиг байна надад. Э, тийм аа. Нэг тийм мэдрэмж. Тийм мэдрэмж жишээ нэг багын л нэг тийм нэг салтганах зам ч юм уу хүнээр тоглох нэг э, юм жоклох хүн амьтыг нээлгэх Тэгээ тэрийг ер нь айгу дарж явдаг гэсэн юм шүү би. Би ер нь амар тийм хөвгтэйсэн. Амар сахилахгүй заяо, амар атман заяо, амар сахилахгүй. Сүүл амар онцордог заяо. Тэгээ ингээ авьяасуудаа бүгднийг амар дардаг заяо. Төгсөн төгслөө би дуулдагчгүйсэн. Би бүжиглдэгчгүйсэн. Би мэдхгүй. Би ингээ хүмүүн амар дээрлэх айгу туртай, дарамтлах. Mm -hmm Ингээд яг одоо манайх нэг яг одоо оли бол дарамтлаас дэвш байна. Тэр нэг дээлэн дарамтлах дуртай. Тэгээд тэгсэн мөртлөө ингээд өөрийнхөө тийм би дуул тэгээд ганцаархтаа дуулж муулдаг заяа. Ганцаархтаа бүжиглэн үжиглээл амар их зурдаг гэсэн байж тэр уура зурганд мэдхгүй яг ч юм нэг тийм байгаад тэгэл яг их сурвалд ороод задарсан шүү дээ. Их сурвалд ороод миний зан ашаа амар хай болол тэгэл <laughs> угаасаа ч юу н жоохон хай байсан. Гэхдээ яг 10 жил байхдаа нөгөө нэг э, сургуулийнхаа лагуудын нэг тийм болохоор ингээд жоохон яагаад итгэжсэн нэг тийм байт гэсэн. Тэгээд э, мэдгүй тэгэл яг их сургууль 10 жилээ төгсөөл их сургуульд ороод хамгийн юм задраал нэгдэл тэгэл cover mower гэж явж байгаад Антонтой танилцаал Антон э, тэр cover болж исэн газар нь бас comedy болдог гэсэн үү? Үгүй үгүй. Тусдаа. Зүгээр л тусдаа. Тэгээ яг хуу сонирхоод хүрээд ирэхгүй юу тэр продюсер хүн. Cover-ын Тэг cover night-ууч айгүй гоё бол дэмж гоё гоё дуулдаг залуучууд гоё гоё дуулаад тэгэл э, ууж идэл айгүй гоё бол дэмжин cover night-ууд. Тэгээд cover дээр ирсэн байжгаад тэгсэн чинь манай cover-ын залуу энэ манай охин амар тоглоомтой шоглоомтой танилцсан манилц. Энэ болохоор ингээ stand up-ын продюсер мөрдсөр гэд би тэгээд аа маа гэл тоглохгүй. Тэгсэн чинь намайг манад open mic болд ш чи ирэлтэй. Open mic шагнал 5000 рубл 200 мянга төгрөг байхгүй юу? 5000 рубл болд. Чи ирэлтэй мэрэлтэй гэлдэг тох. Тэ чи жоохон юм биччих. Тэ да да за энийг дараа чи жоохон юм биччих. Тэ манай энэ нэг редакторлууд руу явал гурван редактортэй. Жокуудын засч яадаг биш болохгүй үгүй гэл одоо open mic дээр хүртэл тий open mic дээр орохын тулд редакторлдаг редакторлдаг Орсын ингээд юмыг хараад тахт айгүй юм структуртэй ингээд нэг тийм цензуртэй юм тий Орсууд open mic руу орохын тулд редактортай редакторууд нь ер нь хвчлэн гişүүнүүд нэдэг л те тэгээ гişүүнийхээ амиг редакторлдаг хүн бол Антон өөр байхгүй юу Чам тэр редактор ер нь хэр одоо Тэгээ чиний битсэн анх битсэн юмнуудаас хэдэн үе нассан бэ? Нэг одоо юу гэдэг нэг тухайд нэг 20 эдэн л панчлайн бичсэн байсан. 20-с 3 л асагдсан. Анх хамгийн анх. Тэгээд нэлээд сайн байна гэсэн. Сайн үнэлгээ авсан юм шиг. Тий, тэгээд юу яагаад дахиж нэмж бичиж зад энийга задал мадлаг ингээд маркерчдаг. Текст явуулна шүү дээ тий. Тэгвэл ингээд ногооноор маркерлал задал гэл тэр нь задал гэсэн үг. Шараар бол ерөөсө бүр утгын соль одоо энэ санаа нь бол зөв байгаад байна. Гэтэ бүр ингээд наад үг утга одоо юу гэдэг авгаа нөхөр дээр жишээ авч байгаа бол боль найз нөхөр дээр авч юм уу тийм муу нохоо дээр утгын соль байна. Тэр хүмүүс нь яаж редактор болтын? Ингээд тэр яг open maker редакторууд бол өөрсдөө мембрууд нөхгүй юу? А яг үндсэн мембруудыгаа редакторлдаг хүн одоо тэр Антон нөхгүй юу? Тэгээд анх ирээл гээл Opmic бол амар том. Opmic free болдог. Ямар ч юугүй. Таксгүй. Таксгүй. Тэгээд ер нь манай шовнууч гэсэн таксгүй байдаг. Тэгээд э, юу э, юутай болоод Opmic ямар ч таксгүй. Тэгээд ингээ хажлаараа за манай шовнуу таксгүй гэсэн. Тэгвэл дагаш. <laughs> Дараш. Ингээд ах чинь монголчууд ягаад аа. За за. За тэгээд. Уу <laughs> ягаад такс одоо Тэгээ тэр мөнгийг хаанаас гаргаж ирээд байна? Тэр ялагчт нь одоо өгөөдөө 200 сая төгрөг гэдэг байна шүү дээ. Амар хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Амар их продюсертэй. Одоо жишээ нь Opmic дээр бид нар байж байгаа шүү дээ. Үгүй одоо Opmic нэ зүгээр ингээд шоун дээр тэгэхэд л нэг цэцгийн салон рекламд нэг сайт реклам одоо ингээд манай тий ярен дундаа ингээд оо өстөө цэцэг бицэг ус тэр салон цэцэг гоё юм л шүү. Гэхэд л тэр чинь хідэн төгрөг нэлээ өндөр үнэлэгддэг байхгүй юу? Open mic дээр хөртлөө. Тий. Обмик дээр бишээ зүгээр шоун дээр мембрууд л рекламжаа штэ тэнд хүрэлцэж ирсэн. Тэгээ яг хойно ч гэсэн яг тийм яг манах шиг. UV комедиг үзэж байгаа залуучууд бол цензур амар өндөртэй нөлөг боловсрал сайтай. Ер нь бол нэг хотын тийм нэг дажгүй залуучууд нэрж үздэг шүү дээ. Ер нь ингээ анзаараад харж байхад. Том тэгж анзаарагдчихна. Тий. Ер нь бол ингээ харж байхад нөгөө нэг юу гэдэг одоо нөгөө орк гэж яриад байгаанууд нь бид нэр огт мэддэггүй юм байлээ энэ мэдгүй. Хаяа бас орж ирсэн пэйж дээр юм битцсэн явж байгаа шүү дээ. <laughs> Тэгээд яг нэг ер нь э, хотын дажгүй залуучууд бид нэр үздэг. Хойно ч гэсэн мөн яг адилхан тэр хотын яг тэр хотын дажгүй гэсэн э, одоо юу гэдэг жоохон одоо сошиалын од мод ч юм уу те тим залуучууд нэрж үздэг. Тэгээд тим залууч Сибирск ер нь хэдэн үнэтэй? Сая гарна шүү дээ. Сая гарна. Улаанбаатар шиг л юм те. Тий сая гарна. 3 миллион нэг. Сая гарна. Тэгээд айгүй их тийм залуучууд ирж үздэг бол ном Сибирск тэр чигтээ мэдчихэж байгаа. Тийм учраас нөгөө реклама хийхин тулд мөнгө төгрөг амар орж ирдэг. Тэгээ хвчлэр мембруудыг хийдэг ажил гэвэл мембруд э, нөгөө нэг э, шоу зохиодог ивентүүд ивентүүд эдэн шүү дээ. Тэгээ 3 4-өөр нийлээ тийм хорим мөрөм хөтэлдэг, хорим зохион байгуулдаг хүүхдийн төрсөн өдөр зохион байгуулдаг зарим нь зүрийн ажлууд хийдэг. Э, зарим нь юутэй юутэй нөгөө нэг FM радиод хөтлөгч хийдэг тий. Телевиз мэлүүдэд ажил дандаа ер нь тийм урлагийн хүмүүсэд л та. Тэгэл одоо жишээ нь манай ер нь хоёр компанитай яг манай stand up тий хоёр компани нэг нь болохоор дандаа хүүхдийн төрсөн өдөр одоо хүүхдийн баяр цэцэрлэгт очиж одоо цэцэрлэгт байгаа хүүхдүүдийг баярлуулах тийм хүүхдийн баяраар нөгөөх нь болохоор гэр бүл төрсөн өдөр хурим мурим гэдэг тэр залуучууд өөрсдөө мөнгө аявах болдог. Одоо хувь хүн ханддаг одоо би хурим авах гэж байна л. Одоо тэд нар бол яг зөвхөн яг өөрсдийнхөө тийм хувийн юу гараал ингэж амьдарч байгаа. Тий. Тэрнгүүр л амьдарч байгаа. Хангалттай амьдарч байгаа. А тэнгууд бус нь болохоор FM радио телевиз мэлүү зөрчлөгч хийдэг. Тэгэд юу яагаад open дээр хамгийн түрүүнд open дээр тэгэд офен дээр ирсэн би ингээл заалын харцсан тайзны урд дур яваал ингээд хүмүүс ингээд зөнд амар хөс пиг ус пиг гэдэг нь одоо тэр зааланд хэдэн тэр зааланд бол нэг 300 хүн багтана том пианог бол нэг хоёр нуулахар гэхдээ тайз нь амар өндөр ингээд хүмүүс бүгд ингээд дээшийг харж байгаа ингээд ингээд сухад яг энэ дээр ингээд байна харахаар манах шиг намхан биш юу гэдэг яг чад одоо театр театр жижигхэн театр шиг тийм тийм тайцтай. А тэгээ ширээ мэрэттэй тэр тэгтээ пап л та. Тийм одоо ресторан марк юм ч юм уу. Хоол мол уух юм гардаг. Тэгээд юутэй. Тэгээ би тайз урд ингээ явж байгаа л зас тэгээ яг эхэлдэг байхгүй. Эхлээл 3 4 нь гарсан юм. Яг оп мик хүмүүс гарч шít. Тэгэл би ингээл тайзын тэнд баг орохгүй дээ гэж зогсчихсэн чи Антонт яг мөргөлддөг. Мөргөлдөж гэж мөргөлдөг. Ингээ мөргөлдөл удасаар сайн байна уу гэсэн чи хөө сайн байна уу чи ирсэн үү гэл тэгэхээр би ирсэн гэлтгсэн. Гараач гэдгээр нь би үгүй гэдэг байхгүй юу? <laughs> Гарахгүй гэлтгсэн чи би чамаа хилчиж чи гар би би чиний юмн дээр заавал энэ би чамд амлыг гэдэг байхгүй юу? Заавал юу гэнэ? Инээн би чамд амлыг тэгэл намайг амар тэр жоохон бүдүүн юм сахал махалтай залуу байдаг байхгүй юу? Тэгээ амар гоо тэрвэл би бүр ингээл амар урам орол заалаад тэгэл. Тэгэл гараал сандраал тэгэл гараал тэгэл яриал гэрэл мэрэл нь хурцоо яг амар хурц яг ингээл би бүр ингээл на гэрлээ унтраа мунтраа гэлийг анх тэгжсэн шүү дээ. Тэгэл гэрлийн маань багсгаал тэгэл яриал би нөгөө юм юутэй гавцтай ярих юмнуудаа бичсэн. Тэг бичсэн юм цаастай гавцтай гавцнаас ингээл яриал уншаал тест яриал амар яриал Тэгэл э, ярьж марил дээрэс нь импровизацор 2 3 юм нэмэл яриан дундаа. Тэгэл баярлаа гэж буусан чи хүмүүс амар гоё хүлээж авал. Тэгээд шууд техэнд орчил архив гэлтэгдэг байхгүй. Архив өдрөстө энэ голчлаа гэл. <laughs> Тэгэл амар архив угаа сууж скинт тайзнаас за өнөөр нь шоуны яалагч малагч ойлгомжлог ганцхан хүмүүс юм чи би уусаа. Опен бирж бол гайхаад гэсэн чи тайзан дээр гараад ирэх гэж юм. Тэгэл тайзан дээр гарсан мөнгөний маань өгвөл тэрэл нав. Би чам тэлээц гэлээ. Тэгээд за за 2 хоногийн дараа над руу өөрөө яриад Антон чи хүрээдэр гэд намайг. Тэгээ би очисон чинь Антон би юу гэдэг комеди юм оо инээд шоу те ийм урлагт ороод одоо юм байдлаар 10 хэдэн жил болцсон. Аа. Хангалттай хэмжээнд өөрөө хүрсэн гэж боддог. Тэ одоо ингээ комедиг бол хийгээ айгүй одоо юу гэдэг өчнөн жил болж байна. Өөрөө бас stand up хийдэг. Тий, хийдэг. Өөрийнх нь stand up perfect. Perfect. Анаас юу болж яаж тэгс сэтгэдэг юм гэдэггүй бүр амар perfect хийдэг. Бүр ингээд амар бичлэг нь үзэж болох уу? Бичлэг нь байдаг ах шүү, зөндөө байгаа ах шүү. Надад ч байгаа шүү. Тий. Амар гоё. Антон Астерников. Астерников. Тий. Байдаг ах шүү. Хайгаад үзээрэй. Байдаг ах шүү. Тэгээд Тэгээд юу гэж хэлсэн? Чамд потенциал байна надад захгүй. Би хүмүүсүүдийг амар сайн олж хардаг. Чамд яг нэг юм байна ингээд намайг ингээд энэ охинтой бай гэдэг ингээд байгаа юм байна. Тийм ингээл би чамд найдвар тавиагүй гэдэг дөх. Би чамд найдвар тавиагүй би чамаа ингээд магадгүй тийм байж магадгүй гээгүү би чамаа тийм гэдэг чи мэдэж гин гэлээ амар урмын тийм айлаг байрал ерөөс чамаг юу гэдэг худлаа ярьж ингэж оруулах гаагүй чам байгаа болоод би хараад байна мэдээд байна ингээ орё гэл Дээл гэрээгээ хийгээ шүү тэр өдөр. Гэрээ. Тийм. Гэрээтэй контракттай бүгд. За тэрэн дээр надаа юу юу заасан бах вэ? Заасан хамгийн том гурван л заалтай дээ. Бус нь бол нэг юу биш. Юу гэдэг цагтаа хоцрохгүй байх маах те хуралтай үед хоцрохгүй байх маах хэрвээ амжихгүй бол ингээд урчлан хийх мэлэх тийм их хөнгөн яг гурван заалттай юм юу вэ гэхээр юу яахгүй бах худлаа ярихгүй бах одоо тайзан дээр тайзан дээр худлаа ярихгүй шүү. Зүгээр ингээ хоорондоо би биндээ ингээд худлаа ярихгүй байх. Тэгээ юу гэдэг нэг тиймэрхүү марк. Хулгай хийхгүй байх. Тэр нас хүний жок мог хулгаалдаг шүү дээ ингээд. Тэгээд хулгай хийхгүй байх. Тэгээ гуравт нь хамгийн түрүүнд мөнгөн дээр хизээж мөнгө харж ингээд ажиллахгүй байх гэсэн юм зүгээр. Одоо үгдээ ашиг сонирхол Айгу тийм юу юм штэ одоо зарчмын тийм юмнууд мөнгө гэсэн юмн дээр мөнгө гингүүтэл би гэж саруулцахгүй байх. Тиймэрхүү утгатай. Тэгэл тэрэн дээр нь одоо бодлого тухайд ингээл хараачгүй зураал зэ <laughs> хараач чалаа гэж бодвол тэгэл зураал тэгэл тгсэн чинь маргааш нь хуралтай гэл иргээл тэгэл ирэхэд намайг бид нэр 12 л авчаа 12 л тий 10 ганцхан охинтой бас 11 залуу намаа оруулахад хаалгад шал амар бахрал үлээж авчихсан би бүр уйлаад сэтгэл хөдлөлтэй хэлэхгүй өөс уйлаад цэцэн хэцүүг бол чам бид нар опмик дээр харсан чи мундаг чи амар мундаг хүн байна. Бид нэрийн бодоогүй бутсан чи амар хүн байна мэн. Гэл тэгэл бүгд зохиоч бохооч гэл зураг мурга даруулаад тэгэл хурал эхлээл хурал дээр одоо юу гэдэг чи бол захирал бантар нас бана захирал штэ. Антон тэгн ингэн ямар ч юу байхгүй юу гэдэг найзын тэмнийг харцаад штэ тэ. Яг хурал мурал дээр яг л дарга зэрэг шиг л хүн. Яг тийм Бас тэр нь гоё юм тий. Гоё одоо бид нар бас тийм структур бас фри байхдаа бол яг ингээд амар хөөрхөн бидэг ингээд <coughs> найз э, найз дудлаг гоё те ингээд хамт давууж идэл яадгийн гоё байдаг аа хөөхт бас аяа ингээд ажил дээр болохоор тийм амар юу танддаг э, юу гэдэг яг нэг дарга цэргийн юм байртай тэгэж аа. Одоо хурал дээр одоо юу юу ярих вэ? Одоо бид нар ийм ийм тоглолтын минь дараагийн план одоо ярих одоо. Тийм ийм тоглолтын ийм ийм юм хийн тэр тэр өдрүүдэд тэр тэр эрд надтай уулзна энэ энэ өдрүүдэд энэ энэ эрд надтай уулзна материалуудаа одоо бичиж эхэлнэ ер нь антоны ганцхан зарчим байдаг хизээж бичгээ битгий бол байнга л бичих өдөр болгоо тий өдөр болгоо толгонд орж гадуур хүний яриас инээтэс тэмдэглэж ав бич хизээж бичгүүд тэр сэдвээ холбох ямар шаардлага байхгүй чи зүгээр ингээ бичээл яваад байна. Тэгэл юу ч инээдгүй байсан ч амаа. Инээдгүй тийм. Тийм. Чи ингээд нэг хальт инээж минэ штэ тийм ингээл гудамжинд явж байгаа юм юм харал тэрийг ач хүртэл биччихэ. Детальчлан бичгэдэг бүр ингээд. Одоо юу гэдэг яг яг тэгсэн яг ийм байсан гэд ингээд деталь бүр ингээд бүгднгийн тийм яг тухай комеди дээр яг ярианд чинь одоо хүнд юм ярьж байгаа тохиолдол деталь айгуу чухал гэдэг чинь те деталь одоо тэр түүхийг амьлуулдаг ч гэдэг юм те яг нарийн тим юмнууд тэгж бичгээл айгуу тэгдэг тэгэл ингээ бүр детальчлан бич бичгээ хизээж битээ бол дандаа тэгдэг тэгэл би бас нэг э, дэнүрт дэнүр comedy works гэдэг одоо баг 30 жил байгаа яг stand up comedy клуб гэдэг хэрэг гоо Америкт бол топ 3 гэж ярьдаг тэрний нэг клуб нь Тэгээ түүхэн одоо тий. Тэгээ Дэнерт бол бас өмнө ямар ч тийм комеди хийд юм байгаагүй. А тэгэхэд нэг ганцхан эмэгтэй Венди хинчлээ. Тэр эмэгтэй ингээд яг клуб байгууллаа, тэрийг менежлээд 30 жил авч явж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр тэнд нөгөө би шоу үзээд автагаа авч байгаа шоу үзсэн чинь Маронзо Маронзио Ванс гэдэг нэг комедиан ус байхгүй. Тэрийг үзээ тэр бол амарлаг нэг цагийн турш ингээд яг бүх одоо цагийн турш гэдэг чинь бол нэг богинохон богинохон янз бүрийн жокнууд аахгүй. Эхлээ богинохон богинохон жокер эхлээл те. Тэгснэ жоохон түүх урт стори маягийн юм яриад тэрэн дундаа бас жокнуудтай янз бүрийн юм яриад тэгэл айгүй гоё шоу болол тэр клубийн үйлчлэгээ энэ те. Зөөгчнөр нь яаж ажиллаж байгаа. Тэр бүх одоо клубийн бүх одоо тэр оройг бол амар гоё болгосон аахгүй. Тэгээ би яг тэр тэнд одоо комедиг ингэж хийх хэрэгтэй байна гэдэг л айгүй ойлгоол. Тэр чинь өнгөрсөн яг намар аахгүй. Тэгээд Тэгээд яг тоглолт дуусаад нөгөө Maransi Evans ч яг үзэгчд ингээ яг гарч явдаг одоо яг хэсэг өгдөг. Яг тэнцэн ингээ ширээн дээр бодолхнууд тавьцаа. Яг жокнуудтайгаа зарим яг жокнуудынхаа яг тийм амар гой гой тийм хөөрхөн санаатай юм бодолхны зараа зогсчихсан байхгүй. Би тэгээ хурж ирэл би энэ Монголоос ирсэн. Тэ би Монголдо одоо комеди хийдэг. Яадаг мадаг тэгээ гар ойл зураг мураг авахлаа тэгээд танд надад өгөх нэг зөвлөгөө байна гэсэн чинь. Write every day. Тэгэл бол. Тэр өдөр болгоно л бич Тэгэл тийм. Тэгэхээр яг энэ бичихтэй одоо яг манай Монголын одоо энэ stand up-ын хөгжил гэх юм уу те одоо нэг амар. Гэтэ ер нь бол хөгжил явж байгаа шүү дээ. Анх эхэлснээс бол шал өөр болсон. А тэрэн дээр болохоор яг бид нар болохоор ямар ч тийм дээрээс ясан продюсер те хөрөнгө оруулалт юу ч байгаагүй. Тэгээ зүгээр өөртөө open mic өөртөө зохион байгуулаад тайцж байгаагүй те. Яг тэгэж эхэлчихсэн болохоор одоо яг замдаа яг ингээд суралцаад явж байгаа тэгээд яг нөгөө нэг одоо өөр өөр ингээ газруудад очихоор яг комеди хөгжөөд бүр ингээ түүх тий одоо 20 30 жил комеди хийсэн гарууд байгаа шүү дээ бүр одоо хөшөө аам аав шиг насны тийм баг нартай э, одоо газар очиход бол шал өөр байгаа байхгүй яг яг жинхэнэ одоо тий жинхэнэ газар одоо юу гэдэг лээ жаз үзмэрээ бол одоо Нью-Йоркийн одоо яг жаз одоо клубүүдтэй тэнцээ очиж үзэх хэрэгтэй гэдэг шиг яг ингээд очиж ер нь их юм үзэж явах хэрэгтэй юм л. Одоо тэгээ чиний ярианаас бас амар их юм суралцж байгаа хгүй. Ер нь бол биднэрт бол яг тийм одоо юу гэдэм би өөнийхөө жоокийг хулгай яахгүй одоо юу гэдэм тийм мөнгөнд мөнгө тийм мөнгө гэж явахгүй комедиг мөнгө гэж харж болохгүй те. Тийм юм юмнуудыг одоо тэг би биндээ хуцаарахгүй цаасан дээр тавиад яг хоорондоо бол ярьж иж болно. Гэтэ эн чинь бол цаашаа бид нэр open mic гэж хийж байгаа хүмүүс шинээр одоо манайх руу орох орох гоо те одоо манайх руу их нэ ер нь stand up одоо орох гэж байгаа шинээр хүмүүс харж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн юм бас структур те систем бэрэг те. Ингэж яах юм бол зөв явна те өдөр болгон бичих гэдэг юм те. Тийм их хэрэгтэй юм л да. Чамд яг анх Монголд ирээд яхад тиймэрхүү юмнууд харагдчихсан одоо манайх илүү сул задгаа ч юм уу. Ер нь одоо ч хүртэл тийм бодол маань байдаг л да. Надад гэхдээ таалагддаг. Надад юу таалагддаг гэхээр яг миний өөр юм бодолтой яг ингээд шинэ юм ингээ хийгээл бас л туршлагууд туршлахгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэл шинэ юм хийгээл ингээл өөртөө болгоно бүтээн гэл ингээл гоё явж байгаа над би амар дэмжиж надад амар гоё өгөх байхгүй юу. Тэр энэ нэг шинэ юмны бас нэг хэсэг болоо явж байгаа. Гэтэ над хэлийг юм бас амар байдаг ч гэсэн би юусоо хилдэггүй. Яагаад? Тэгэхгүй нэг хэлхээс нэг хэлэхгүй бол бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Яг одоо Тэгээ яг хилэнгүүд нэг чихний э, хажуугаар ингээд нэг өнгөрөөгч юм шиг тэг санагдаад байхгүй. Тэгээ тийм учраас ер нь баг чимээгүй гэжсэн дээр юм уу болооч гэж би одоо юу гэдэг сүүлээр ингээд нэг хүн нэг хилэн хоёр хилэн сонсгоолон заацгаа хийчихдэг шүү дээ. Нэг тийм маркеттэй болчихсон. Тэгээд би л аваад чиний юуныг бол сонсдог. Ягаад тэр одоо чи бол бүр комедитэй одоо энэ хошин шогийн э, асар их урт соёл одоо энэ түүхтэй суйртай газараас ирсэн болохоор чамаас суралцах юм зөндөө том орноос ирсэн те. Тэгэхээр бол чиний хэлсэн юмнуудаас чи би байнгын одоо юм анх яг чи яг манайхаа айгүй урт удаан ингээ яриад идэм байлээ гэж хэлэх чи яг нэрээ тийш үгээ би яг амар бодсон хөө нэрээ үнэн шүү. Яг тэгэхээр би яг тэрнээс өмнө эмгэгт төвтгээс өмнө би Сингапурт Сингапурын комедианууд одоо 8 жил хөгжөөд явж байгаа гэж 8 жилийн өмнө stand up байгаагүй зөө Сингапурт. Тэгээ Сингапур ч одоо 5 сая хүнтэй нэг жижиг юм арал хот улс шүү дээ. Тэгээд тэнд болохоор яг Сингапурчин ч унган одоо англи хэлтэй. Тэгээ англиараа ярьдаг. Тэгээ тэдний одоо open mic-ууд нь бас юм яг юм тоглолт шиг болдог зөө шоу шиг. Тэгээ манай open mic-ууд ч арай чөлөөтэй зүр яг үзэж байгаа хүмүүсүүд нь ихэнхдээ одоо баг комедианууд ч юм те. Эсвэл тэдний найзууд нь ч юм те. Тийм байгаа штэ. Тэгээд нөгөө аа синга гаруудыг залуучуудыг харж байхад айгүй тийм богинохон богинохон яг юм нэг үг үйлбэр нь тийм гоё жоокнуудтай. Аа Э, Тэрийг айгуулаг ингэж бичдэг. Бичээлтэй тэрнийхээ тоглолтынхаа бүгд ингээл юм гаягаал. Тэг ян зүрийн хятад комедианууд байгаа, энэтэг байгаа, малайз байгаа, бүр Европ те, Унгар, Монгор. Тэгээ тэднийг харж байхад бас айгүй богинохон хүн болгон бараг нэг 5-аас 10 минут гарч байгаа байхгүй. Тэрэндээ айгүй их жоок ингээд шахаад оруулсан. А тэнгууд яг Монголынхаа шоуг үзэнгүүд жоокнууд нь бараг нэг 15 минутанд хитгэн жоок ч юм уу те. Э, тийм амар ялгаа харагдсан. Тэрийг тэгээд гол нь бол өөрөөсөө л эхлэх хэрэгтэй гэж бодсон. Би өөрөө гоё юм хурдан богинохон жокнуудтай. Тэгээд дараа нь чи орж ирээд чиний жокнууд бол бас айгүй гоё юм. Шин тэ шин агаар орж ирж байгаа юм шиг. Яг богинохон богинохон яг л ингээд ар араас. Юу ерөөсөө чи их таалагдсан тийм. Яг яг нэг тайз яг чи ирээд чиний яг чи ирээд би чиний өмнө нэг ярьчаад хоёр дахь яриад Хоёр дахь яриад би алаал арын өрөөнд орж ирсэн чи яг батагийн тэр одоо яг чиний нүдийг би юусэн мартдаггүй шин ингээд <laughs> амар том ингээд бүр ингээд гялалцдаг штэ ингээд нэг цаанаасаа биг шоун дор гэд бүр ингээд амар их ихтгэл ингээд өөдөөс ингээд бүр ингээд халиураал ингээд цацж яг антон яг тийм байдалтай хүлээж авсан юм чи наваг гэтээ яг тэгж тэгж эмоцлоогүй ч гэсэн яг нэг яг ингээд харсан марцсан яг мөн байсан би бүр ингээд харчаад хүн яг нэг ингэдэг нэг юу гэдэг нэг ингээ урам зориг за энэ чадандаа гэсэн бодол орохоор яг яг л нэг тийм царай гаргад юм байна гэж бод. Тэгээд юу ягаал За таалагчлаа. Одоо ингээ байда. Гэхдээ Монголд ирээд жоохон тулгарж байгаа асуудлууд юу вэ гэхээр нэг ментальнасаас болоод одоо би чинь 2 жил гарan болсон. 2 жил гарan унгаас над тудлаа өнөр нэрээ 4 5 дүүрэн дэвтэр юм байна шүү. Тэрнээс Монголд нэг дэвтэр ч хүрэхгүй шүү дээ. Нэг шал өөр сэтгэхэд болоод шинээр эхэлж байгаа юм шиг. Тэгээ Монголд бол яг шинээр эхэлж байгаа юм шиг л байгаа. Яг уу нөө нэг э, давуу тал нь юу вэ гэхээр нөгөө өмнө жоохон туршлагатай жоохон юм мэддэг болохоор чиний тарих одоо тарихчаа бол яг тэгээ ажиллаа сурцсан байгаа байхгүй яг инээдтэй юм ингээд гаргаад сурцсан те тэгэхээр яг одоо монгол хэлээр одоо арай өөр хэлрүүл шилжээл тэрүүгээрээ ажиллаж эхэлж байна. Тий, тэгээд юу зарим гой миний бүр ингээд нэг баг хүмүүсүүдийг шээлэгдэг гой гой юмнууд байдаг л та. Нэг охин шээсэн шүү бүр. Орстоо. Тий, бүр шээцэн заяо. Тэр бол нэрээ яг миний мөрөдөл хүнийг яг шээтлэн нэр. Шээцэн заяо. Тэг яг намаа ярьж байгаа шээцэн заяо бүр дискгүй бүр ингээд тэг Тэр чи амар амар хүчтэй хүчтэй зогсон биз тээ. Тэгээд одоо юу амар тухай юу л ярьж ирсэн. За загсны тухай ярьж ирсэн би. Нүү нэг Лусын дагин юу гэдүүлээ? Русалчкагийн тухай ярьж ирсэн байхгүй тий. Тэгэл русалчка л юм чин одоо доогор нөх байхгүй мөх байхгүй. А тэгээд яга хөлтөө болсон бэ гэдэг. Үгүй хөлтөө болсон шүү. Тэр чинь ш. Доогор одоо нөгөө нөх мөх байхгүй, зайхгүй. Тэгээ хүнтэй секс гэдэгтээ хам хамраараа л секс гэдэг байх та тийм. Тийм үү. Тэгээ ингээл групп мөрөв хийхдээ яадаг бол мадах. Нөө энэ дээр нэг юм нөө загс шиг юм юм өвдөө шүү дээ. Тийш нээдэг байдаг. Тэрийг нь жийцэг тэрийг ингэж хөгдөг байх тайвэ гэдэг гэж ярьсан аахгүй нөө одоо фингер гэхдээ тэр мөрийг ингэж одоо нэг яг тэр русалочкагийн тухай ярьжсэн чи шийдсэн заяа. Тэр русалочка бол амар хьютэйсэн. Юу гэдвүлээ Юу гэсэн? Э, одоо их хинэд авсан. Тий, их одоо задрахаа сэдв байхгүй. Одоо тэгэл Оросч нь сексэнд бүр юм задгаа ханддаг. Монголчин баригдмал штэ одоо бид нар чинь нэг Тийм байна. Чам тэгж харагдаж байна. Тий, хөлд мөхөлд ярихаар бас нэг жоохон хүмүүс нэг жоохон ингээд аа нэг ашнагаан жоохон чангар. <laughs> Нэг хойн бол ямар ч хамаагүй свингер, свингер, гей, лесби одоо юу гэдэг бүх сексиг бол фри тий. Би нөгөө нэг юг үздэг ус тэн тэр секс амфиса чехов Тэрэн дээр нэг Орсын бүр гайж гайж хүмүүсээ гаргадаг шүү дээ. Тэгэхэд ийм гаж хүмүүс байд юм гээд нууцаар үздэг гэсэн. <laughs> Юу нөгөө нэг сексийн тал дээр фри болохоор нөгөө саучка дээр юу юу яаж байгаа байхгүй юу гэдэлээ нөгөө эмхтэн ингээ боонгууд ингээд өвтрэн ингээ бариун болдог гэж байгаа байхгүй юу. Тий ингээ секс яг ингээ боонгууд нөгөө нэг амьсгаагүй болоод ингээ хамаг биеийн чангараад ингээ тий тэгээ русалчкаг шаардлагатай хамар ам тэр энэ биеийг ингээ таглчдаг байх тий амийн бариун болох гээд болох гээд зэрэгэл бүр янз бүрийн тэмэрхэм ярьж бариад тий нэг охин шээж исэн. Тэр шээлгэн гэдэг чи би ч бас багтаа нэг айгүй нэг хэрэг ингээ шээждэг гэсэн. <laughs> Simpsons зэрэг үзэл тий Тэгээд янз бүрийн ингээд энэдмийн юм дээр ингээд найзууд бие бинийгаа инээлгээд шээчдэг те. Одоо л арай болчиход байгаа юм тэгээд арай гайг өгших. Шээцэн заяа. Бүүн болж байгаа шүү дээ ингээд өөрөө ингээд зөөгчдуудад администраторд менежер дуудчих гээд менежер дуудаад намайг дуудуулж би тайзнаас бууцсан. Эмхтэй ганцхан бие байгаа юм чинь. Тэгээ би тайзнаас хүн дуудахаар би юу н очтдгүй байхгүй бас нэг жоохон нэг тийм тэгсэн чинь юм тийм таныг амар сан дуудаад байна гэд бүр ингээд амар хэцүү байх дуудаад байна гэхээр за зэг очдог байхгүй очоод ингээс амар инээдс яг урд суужсан байхгүй Тэгээ нөө чимээ нар тэр шээс мэсэн сонсогдохгүй юу ерөөсөн голж юм. Яаж уусаа сонсогд өмнө дотор шээж чимээг л. Тэгээд тэр сандлын сольсон уу гэж. Утсан чинь намаа уучлаарай гэлдэг. Яасан гэдэгс би шээжлэх хэрнэ. Би амар чанга инээгээд тэгээд инээжс нэг яг яг тухайд нэг юм ярьж байгаа. Тэрний жоокон дээр инээж ингээд намаа ойлгоод тэг би юу гэдгсэн шээцэн доошоос яалтчгүй ингээд тэгээд за за би чам туслая гэлдэг юм чинь тэгэл юм уу тухайд одоо оролт тэнийхэн чөлөө оролтыг аваад нөгөө өвөл өсөн. Нөгөөх нь ингээ ороогоод босгоод арын өрөөндөө оруулаад тэгэл э, нэг гэр мэрээс нь юм юм авчих юм байна уу мэн үгэл. Тэгэл тэр охин шээжсэн тэгээд бид нэр Тэр оролтоо өгсөн залуу бол их. Оролт өгсөн залуу тэгээ яах вэ? Оролтыг би дахин шинээр авч өгсөн шүү дээ. <laughs> Тэгээд нэг өхөл тий. Тэгээ Антон бас нэг яг одоо нэг 8000 залуучд их хэрмэд фест тусан гэсэн шүү дээ Тэгэхэд э, гурван гишүүн авч явна гэсэн баггүй юу? Тэгээ гурван гишүүн авч явна тэрэнд нь би өөрөө хизээч орно гэж бодоогүй гэсэн ард голонтоос Новосибирскээс өөрөөсөө гадна гурван хүн нөө. Гурван гишүүн авч явна гэд тэгээд голонтоо сахаад үлдэндээ гэсэн амар гол бодолтой ижсэн чинь шүн мессеж ирдэ над руу гараад иргээд тэгээ би бүр гайхаад шүн штэ бүр тэгээ заа заа гэд тэгээ гараад очсон чи машин дотроос уудсан. Тэгснэ одоо 4 цагаас тэг чин цаг нийгмийг л болчихсон баг. Одоо дөрөв загас онгоцтэй. Чи гясар зүгээр чимданаа авал юмаа ихэд гараад ирэхэд би үзснээр заа гэх тэгээ би чимданаа боож явахдаа хаачих гэж байгаа байлаа гэж гинт бодсон гэж боддоо. Нөгөө нэг бүр нөгөө юу тийм бүр ингээд үгэнд нь үгүй үгэнд нь ингээ бүр орос сурцсан. Тэг юм уу энэ хүн эзэж буруу юм хэлэхгүй гэсэн ойлголтоор тэг чимданаа ингээ боож явахдаа хайж гэж байгаа юм болоо гэж бодчихсон. Тэгээд буцаа залуу хөө юу чимдаа юу хайж гэж гэсэн чинь чамаа амж хуралсан бид нар бүүнөрөө яриад мэрэд. Тэгэл амар сандрал хөлс гоожол миний шууд тэр тэр тэгэл онгоцон дэжихтэй хөлрүүл бүр амар хэцүү юмч. Бүр тэгэж амар сандрал тэгэл за ингээд юу яаж байгаа Антон шууд падаа гаргаж ирэл миний материал бүгд Антонд байгаа юм чаа. Зураал зураал зураал зураал шүлэг шиг хийж л гэж амч шүлэг шиг бүр. Чам 4 4 5 цаг байлгүй да. Аа шүлэг шиг нэг ч үгний алдаагүй нэг ч одоо нөө запятая гэдэг чинь ингээл чимээгүй пауз маус бүх юмнуудаа яг шүлэг шиг хийж илэрхийлээ. За за. А4-ийн хуцаа баг 3 хуц юм. Шүлэг шиг жийжүүл нэг ч үг алдахгүй би чамайг алдах тоолн чинь шинээр эхлүүлнэ. Сүүлийн үгэн дээр алдвал шинээр дахиж ярина. Тэгэл яг хүүхч ингээл уншаал. Нөө өөрөө мэддэг болохоор өөрийнхөө юмд мэддэг болохоор ингээл тэгэл уншаал шүлэг шиг жийжлгээл тэгэл тайзан дээр гарах юм юу уулгаал 100 г уулгуулаад. Аа Тэгэл хөвгөл гаргачих юмч. Тэгэл яг тайзан дээр үжих та. Тэгээ тэр юу чин 30 минут болчихж байгаа юм. Тий. 3 юм А 3-ын хууц шүү дээ. А4-ийн хууц. А3 гэсэн бүр. Үгүй А4 бичгийн цаас ингээд 3 10 урдггүй шүү дээ. Тий. Тэгээд шүлэг шиг хийжилж юм чам. Тэгээд яг дистараллаар нь явсан уу? Тий, яг дистараллаар нь явсан. Яг ингээд яг тийм байлаа. Яг ингээд одоо би бол яг спешл яг тэгж бэлтэж байгаа. Бүгдийг нэг яриад нь бичиж байгаа. Тэгээ ер нь бол нэг спешли нэг 50% нь бол бид бүр огт хизээч ярьж байгаагүй юмнуудаа ярина гэж бодож байгаа. Нэг Тэгэхээр залуусаа энэ 5 дахь өдөр 7 <laughs> сарын 20 28-нд 8 UB Comedy Club-д хэдэн цагаас 9 цагаас. Тэгээд тэр бас юу эрсдэлтэй л дээ. Яг тэр 50% маань. Миний хувьд бол маш нэттэй. Гэхдээ миний хувьд инээдтэй инээдтэй л байдаг л да. Гэхдээ бас дуршмаар санагдчихж байгаа. Тэгээ өөрийнхөө зөв ганц хоёроор л дурш. Уусаа чиний чи өөрийнхөө инстинкт дээр л одоо өдий хүртэл одоо явсан чинь ганц хоёрыг бол дуршчихлаа. Орой бол хоёр нь ганц хоёр шиний юм ингээд нэмж яриад хүмүүс сонсоол. Тэгээд Антон яг цээжилгээл Тэгэл яг ингээл цээжлэл ингээл яриад нөө нэг ингээл гар хөлөдлгөл ингээл нааш цааш зөндөө юм болж байгаа шүү дээ симуляц энэ төр гэл Тэгэхэд яг хамгийн түрүүнд бодож байгаа юм өвдөх халуун өргөөл унах гэдэг юм шиг санагдаад. Унчих үедээ л гэж бодоод бүр ингээд унчих үедээ л гэж. Тэгээд манай клуб чинь хэдэлээ 80 86 мянган рубль хожоод тэр чинь бас асар их мөнгө шүү. Юу вэ? 86 мянгаыг үрчгэн 40. 40. Тэр үед 50 байсан рубль. 50. Тий. Юу вэ? Энд чинь 86 мянган рубль байсан шүү. Тэгээс тоо бодох гэх шиг. Миний толгой янаж байгаа тоо бод. За тэгээд зүгээр шууд тэгэхээр яг нэгдүгээрт орсон гэсэн үг үү эсвэл нэгдүгээрт тэр ингэсэн заяо тэр олон улсын олон улс шээ за 4 сая төгрөг хатсан тий том спешиал э, штэ одоо юу гэдэг спешиал э, шээ том фест болж байгаа штэ тий стенд ап стенд ап том фест болж байгаа тий тэр фестийн гол учир юу байсан бэ гэхээр зүгээр яг юм хот олгоны хүчтэй 3 4 комментан зүгээр л ингээд өөрсдийнхөө юмыг ярина. Аа тэгээд тэр дундаасаа шийдээд ингээд яг нэг одоо мөнгө байгаа шүү дээ нэг юм баланс мөнгө. Одоо хонжуурын сан. Тий, одоо нэг сан сангаасаа ингээ хувааж өгсөн байхгүй. Гэтэ манайх бол яг хамгийн их нь аваагүй л дээ. Гэтэ хамгийн багын ч аваагүй. Манайх бол яг Тэнд одоо хэдэн хотын юу оролцсон бэ? 8000 хүн гэ бодлоо. Бараг 8000 хүн. Тий, 8000 хүнээс бараг 3000 комедиан. Тий, тэгээ тэр чинь бүр 14 16 хоног үргэлжилсэн юм шүү. Тэгээд чи хитэн шоунд оролцсон. Би бүх шоунд нь оролцсон. Зооноос гараал яваад байгаа юм чи. Өдөр болгон 3 удаа гэдэг л та. Өдөр болгон 3 удаа. Дүгүүд яг тэр зааланда 3 удаа тий. Гэхдээ тэр 8000 чи ийм заяа. Яг сүүлийн өдөр 8000 гэсэхгүй. Яг тэр мөнгө хождог өдөр. А тэрний өмнө чин заал ер нь бол нэг 80% дүүрэлт 70 мал хувийн дүүрэлттэй. Нэг комдон жирээ. Тий, ингээ яриа л исэн байхгүй юу. Тэгэл яг Тэгэхээр чиний материал болохоор материалууд бол шинчлэгдэн штэ. Одоо өөр өөр юм ярина штэ. 3 хуц юмнаас чинь эхний өдөр ингээл 3 хуц юм ярина штэ тий. Одоо юу гэдэг болин эхний өдөр бол 30 минут яриаггүй штэ. Эхний шоун дээр 5 5 гэл. Гэхдээ яг тэр 3 хуцнаас авахын аваад нэмэх нэмэл ингээл ингээл ингээл ингээл. Тий тэгэл яг тэр юу 8000 оны урд гарна гэдэгт чинь 5 цаг биш үү гэдэг байхгүй тэр яг 3 хуц материалыг. Аа Тэгэл 8000 хүн ирэн шүү гэдэг үг амар юу байд юм бэлээ. Тэр би яг тийм шүү дээ. Бид нар сая зүгээр биг биш оо 1000 хүн дээр л сандарч байгаа юм чи. Бодохгүй юм чинь өмнө ингээл 5 минут энэ дээр гарахад ингээ хүнээ тоог нь мэдхгүй болохоор нэг тийм сандрал байхгүй. Магадгүй тэнд 8000 гулаач сууж исэн юм мэдхгүй шүү дээ. Сандрал авахгүй 5 минут яриад хав буугаал тэгэл нөө урд сууж байгаа юм чи ингээ чеклэ чеклэ 8000 гэж хэлэнгүүт л. Тий. Яг ингээ чиний өмнө одоо чи 8000-ны өмнө гарна штэ гингүүт чинь ингээд яана гэж яана гэд өөрөө шихгүй ингээд юу вэ? Юу 8000 юу гэд. Тэгэл тэр заалыг чинь 8000 ч гэж яг тухайд энэ тэр би бодоогүй ш. Зүгээр нэг том заалтай гэсэн ойлголттайсэн. Тэгэл яг хариуцлага амар өсчихөж байгаа юм чинь яг чам тэгээ хэлчихэнгүүд ингээд сандрал тий сандрал хөлрөөл би тэгээд яг юунаас тайзнаас бүгд баг усан болгон болцсон болжсэн. Хамаг би нойтон би бүр яа. Гэтэ гоё гоё ярьсан тий. Хүслээ туулсан. Амар гоё яриад тэгэл танаа танахаа ярьсан. Манад нэг залуус мундаг яриад нөгөө хэд ман замаасаа фейлдээд тэгээ болвол хасагдаал. Тэгтээ бас гайгүй явсан. Хол яваагүй ш явсан. Тэгээд хамгийн гол нь яасан бэ гэсэн чи нөгөө нэг амар хүү исэн. Том том одоо яг тэр фейст тэр том том юмнууд ирсэн. Комедианууд ирсэн. Тэгээд тэдний юм юунууд амар их байсан сургалт мургалт Тийм учраас тэр ямар ч уудах тийм боломж зав тийм тоглолтын дээр стресслэх бодоол яана би одоо 2 цагийн дараа тайзан дараа тийм байхгүй 30 минутын л зайтай өө одоо гарах л өө гэл ингээл бүх юм сав сав сав сав гэл ингээл өнгөрөө Тэгэл яг одоо энэ идрэ шиг ярьж байгаа шиг ингээл яг урд зогсоол бүгдийг суулгаал. Тэгэл яриад ингээл комент ингэдэг тэгдэг хүн гэдэг чинь тэгдэг ингэдэг хүний физиолог. Тэгэл амар хамгийн гол нь та нарыг судлах юм бол юу вэ гэхээр сэтгэл зүй хүний мимик байдлыг бас амар харах хэрэгтэй. Хараад за энэ хүн таалагдж гин үү миний юм таалагдчихгүй заалаа мэдэрхөө мэдэрхтэй лян зүрийн гой гой мэрж юм чин гой гой совет гой гой юмнууд яриад бид нар яг нэг тийм юм л дутаад байгаа ч юм уу одоо тэ зааж тэр юм зааж өхөн байхгүй юм жаах тийм зааж өхөн байхгүй тийм болохоор бид нар яг тэр одоо ирээдүйд чи өөрөө зааж өгөхгүй ба та чи яг нэг тийм хүн болно би өөрөө өөртөө яг тэгж хардсан шүү дээ нэг одооноос нэг 30 жилийн дараа 30 гэхэр жагаар арай хоолой 20 жилийн дараа тайлбар бол тийм их урт хугацаа байхгүй 30 жилийн дараа ихэд хороо дэлхийн шал өөр одоо энэ технологийн хурд те ямар ч болчих юм мэдгүй л дээ гэтээ контент бас дагаа явдаг одоо чи бодолтой тайзан дээр 10 жил комеди хийж байгаа Павел Волентер шүү дээ тэрний өмнө 6 жил Кевин тайзан дээр л 16 жил тайзан дээр шүү дээ тайзан бол ихт хаяхгүй байхгүй би бол өөр бод би бол тайзан дээр дахиад 20 жил тэгжээж бид өөр нэг төвшөнд чинь за одоо бид болий те одоо ингээд одоо юу гэдэг одоо ингээд би цалдчлаа тайзнаа санчлаа одоо би продюсер л одоо би өөртөө ирэх хүүхдүүд авъя те тэгээ бас манай юу яадаг л да миний боддог юм юу вэ гэхээр айгүй их тийм хүүхдүүдийн сургалт ер нь байдیں۔ Хүүхдүүдийн сургалт. Жоох хүүхдүүд. Жоохон биш ээ. Төгсгэнг сонирхолтой хүүхдүүд байгаа шүү дээ. 50 мөр тий сонирхолтой. Тэднийг ингээд сургалтаар ингээд авчдаг хөө. Тэгэд ингээд өөрийнхөө туршлагаас ингээд хуваалцаал яриад яаж бичгэн зүв одоо ингээд тийм хүмүүс аявих байдгийг. Тэгэд юу э, манай манай шоун дээр бас ингээ анзаардаг юм юу вэ гэхээр манай Монголын тийм манай Монголын шоун дээр анзаардаг юм юу вэ гэхээр э, open mic маань амар их болоод идэвэрсэн нэгт болгонд Тэнгүүд опмакер орж байгаа зарим мундаг залуучууд байгаа шүү дээ. Бид нэр ингээ харцсан л байгаа шүү дээ. Тэд нэр энэ мундаг шүү. Гайгүй гайгүй явчихаар юм байна гэдэг. Тэд нартэй бид нэр амар богонохон юу өгдөг байхгүй юу? Цаг одоо юу? Богонохон цаг өгдөг гэж. Үгүй бичгэд богонохон 7 өдрийн дотор тэр нэг ярьсан юм шинжилнэ бид нарт ч гэсэн хэцүү байдэн штэ. Тэд нарт бүр хэцүү байгаа байхгүй. Тэр чинь хурцлж байгаа юм биш. Би тэгээ ингээ хувьдаа манай open mic-уд бол сард нэг удаа болдог байхгүй юу? сард нэг удаа болохтой бид нэр редакторуудтай өөрсдөө редакторлдаг. Тэгээ нэг фейл фейл материалтай хүүхдүүдэд та нар ишүү бич гэж хэлдэг. Дараа чи опмик байгаа. Та нарыг оруулахгүй гээгүй. Тэ? Тийм үү. Миний одоо э, одоо школа гэдэг шиг тийм би бол одоо Америк комедигийн школоор одоо явж байгаа гэх юм. Одоо дандаа сонсч явдаг. Бас би их подкастуудыг сонсдог юм комедиануудын. Тэрэн дээр болохоор анх эхэлж байгаа бол анх эхэлж байгаа бол чи 7 хоногийн 7:20-д тайзнер гарах хэвээр. Чи зүгэрлэг тэгжил сурна. Бид нар болохоор тийм юугаар яваад байгаа юм. Тэгэхээр бас яг яг нэг нэг л зоригтой шүү дээ. Бас хүмүүсийг нээлэх хөрөөр сайжрах те. Тэрэнд бол янз бүрээр хүрч болох байх л та. Би болохоор яг тэгж боддог гэсэн үг яг боддог ч тэр уусаа тэгж одоо сонссон одоо те stage time stage time чи бол тайзан дээр л аль болох олон цагийг яаж одоо нэг онгоцны нисгч чинь одоо аль олон цаг ниснээр одоо туршлагатай гэж ярьдаг шиг тэгжиж яан тэгээд зүгээр л тайзан дээр яг гоо тэгээд гэтээ тайзан дээр байн гардаг ч гэсэн нэг хөвгчгүй ч юм уу нэг л юм яриад идэх хүмүүс байдаг л та. Тийм болохоор яг бичих тайзан дээр гарах хоёроо яг адилхан тэнцүүл явуулж явах хэрэгтэй юм шиг. Би болохоор ингэж бодож байгаа. Одоо яг Монголд миний опеныг харж байгаа нь миний миний харц штэ. Э, сард 2 байж болно одоо э, юу гэдэг сард 2 л опмик хойж болно те. Сард 2000 опмик байхдаа опмик э, бүр шоу маркийн хийх те бүр ингээд бүрэн хэмжээний шоун дээр болохгүй л опмикер голоор нь өөрсдөө мембрууд ганц хоёроо гардаг ч юм уу те. Заалаа ингээд хөгжөг бол залуучуудаа дэмжигээл ингээд э, юу гэдгийг тэгж хөгжөөд хойно болохоор опмик дээр амар мундаг хөгтүүд ирдэг байхгүй юу? Бараг биднээс амар хөгтүүд ирээд будаа олгож агардаг байхгүй юу? Тэгээ тэр будаа олгож яхад тусалж байгаа хүмүүс бас дахиад хинбэ гэхээр өөртөө байгаа байхгүй. Бид чинь редакторлаа сууж штэ. Чи над руу материал авал. Чиний материал доорож 20 минут авах хэрэгтэй ч юм уу те. 20 минут авах хэрэгтэй. 20 минутын материал уншин. Аа за энэ хөөрхөн сэдв байна. Энийг задал. Оо энийг яриад хэрэггүй энэ дэр хүн чинь нэхгүй. Тэгэхээр одоо манай 7 хоног болгоны хийж байгаа шоунаас тий шоунаас баг илүү чухал болчихсон шээ. Үгүй илүү чухал ш. Тэр чинь юу гэдэг тэр хэрвээ одоо хүнээ мембрэ нэмий гэж бодож байвал тэр юм хийсэн зүв байхгүй юу? Нартай туслаад харилцах нь зүв байхгүй юу? А гэхдээ одоо эдгээр чинь бас амар хүсэл эрмэлзлээр явж байгаа залуучууд байгаа шүү дээ. Нопон дээр ингээ магадгүй би орчиж магадгүй гэ тээ. Тэгээд юм байхгүй юу? Жилдээ нэг гişүүн л нэмэх хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр нэг жилд нэг л гişүүн нэмдэг. Жилд ингээд өө лаглаг та нар ороод ороод бүгдийг нь аваад ажилладаг чинь замраагүй юм болно. Хилдэн команд нэг клубд тэр чинь утгаан алдна нэгт хоёрт ингээд амар их харцалт одоо юу гэдэг нь янз бүрийн үүсэн те. Тийм болохоор яг л гоё жилд нэгийг л авна. Та нарын дундаас хамгийн лагийг авна те. Тэгтээ та нарыг хийгээгүй тэрийг айгүй гоё хэлэх хэрэгтэй. Хийхэ бойл гэж хинч хэлээгүй те. Тэгээ обмика яг нэг шоу маркийн болгочоор обмикийнхэн ч өөрсдөө тэрэндээ ирэх айгүй хүсэлтэй болчих واخгүй. Оо манай обмик гоё болт штэ обмиктэй явна гэх те. Би нэг Нью-Йоркт нэг хоёр обмикт оролцсон واخгүй. Тэгэхэд оо нэг л нэгэнд оролцсон, нэгэн зөв рүүтсэн байхгүй. Тэгээ Нью-Йорк тэгэд онлаа нэг 5 он хонсон. Манай ээж сургалтанд суудсан. Тэгээ ээжтэй дааж яваад тэгээд нөгөө Нью-Йоркч бол бас stand up-ийн одоо дэлхийн топ 2 Лос Анжелес, Нью-Йорк л гэж явд юм. Тэгээ Америкт бол тэгт юм билүү. Тэгээд Нью-Йоркч бол амар олон комедиантай, айгүй олон stand up клубүүд байдаг. Тэгээ тэнд нөгөө очиод ярьж хах зарим одоо нэг laughing буддаа гэдэг нэг тийм юу газар эсэхгүй. Тэр comedy open mic-т н орохын тулд мөнгө төлдөг заяа. Би чи идэг төллөө. А 5 доллар ч төлөө төлөөд ордог. Тэгээд ороод нэг хоёр охин хөтлөө явж байгаа байхгүй. Нэг нь Jennifer хинчил. Тэгээд хөтлөөд явж байгаа. Тэгсэн чинь ихэнх үзэж байгаа хүмүүсүүд нь өөртөө comedy-нууд нь. Тэгэл яг ингээл ягаал хуваарлал за чи хоёрдугаар хагаст гарах юм байна гэл хоёр хагастай. Тэгээд ингээ үзчихсэн чи ингээд яг гой гой гараад байгаа байхгүй яг бэлдэж мэлдэ ирсэн. Зарим нь болохоор бүр ингээд хөгшин өвөө мөвөнөр шал мяа яриа л те. Тэгээд тэгсэн чинь яг ингээд нэг амар худлаа энийгээд байгаа юм шиг санагдсан. Яг зарим коммент нь ахаа гэж инээжсэн шууд нүүрэн зүгээр юм болж байна. <laughs> Амар сонио. Тэгээд хийвэл тэгээд би гараад н англиар ярьж байгаа. Англиар жоохон мяа яриад. Тэгээд ер нь бол мяа л ярьсан л та. <laughs> Тэгээд яг хараадах зарим тийм open mic-ууд нь жоохон мяа open mic-ууд аягүй их байт юм лээ. Зүгээр ингээд үзэж байгаа нэг зааланд нэг 5 хүн байгаа зөө. Тэгэхээр тэр нь ямар ч одоо тийм контрол байхгүй ч юм те зүгээр хүнийг яриулаад идэг. А тэнгуүтээ тэр үзэж байгаа хүмүүсүүд нь яг жинхэнэ үзэгч тэр зүгээр комедианууд нь оролцож оролцогч нар нь тэгэхээр яг жинхэнэ үзэгч биш юм шиг те. Яг жинхэнэ реакц биш болоо явчихж байгаа хөх те. Тийм болохоор яг тиймэрхүү манай open mic бас яг би чинь ингээл дандаа нэгд өдөр болгоо хийгээд баг одоо 2 3 жил болж байгаа хөөхгүй. Тэгээд сая street 61 гэдэг газар хийдэг гэсэн. Тэнд бол баг хинч байхгүй заяа. Нэг төдөр болгон би зарлал ирдэг заяа. <laughs> Тэгээ манай пэйж чинь тэр үе чинь нэг 10 мянга хүрэхгүй лайк майктай байсан. Тэгээ би ингээл очиод ярангуут ярих гал очингууд ингээ хинч байхгүй. Тэгээ нэг тэнцэн нэг дөрөв нэг ах ихснэр өдр зүгээр ингээд хоорондоо юм яриа суучна. Би тэл шууд микрофон асуул. За сайн байцгаана уу өдр яг шоу шиг. <laughs> Тэгээ тэгж явдаг гэсэн юм. Тэгээ тэрэн дээр бол надад бол зүгээр аим дасгал болдог гэсэн. Зүгээр хилний дасгал ч юм уу те. Ер юу л дээ. Их удаан хугацаанд хинч ирэхгүй байжгаад одоо яг энэ жилээс яг энэ одоо бид нэр сан тасарт нүгж ирсэн шүү дээ тий. Тэрнээс хойш одоо ерөнхийдөө гайгүй үзэгч нартэй болоод нэг тийм болоод байгаа. Тэгээ би болохоор ингэж одоо байгаа. Яг манай залуучууд болохоор одоо оролцож байгаа тэр комеди open mic-д оролцож байгаа залуучууд арай богинохон цагаар гараад байгаа юм уу бас. 7 хоногт арай их ярьж иж хурдцтай хөгжих юм болоо гэж бодод. 7 хоногт их биш байхгүй юу? 7 хоногт нэг гарахтаа нэг юу дий дутуу юм а хийгээд байгаа байхгүй. Миний бодлоор би ингээ опмикинг үзэж штэ. Над баска амир таалагддаг байхгүй. Баскагийн баска кинон дээр айгүй их гоё гоё юм ярьдаг. Яг сэдвэн бол кино айгүй тийм киноны тухай ярьдаг. Кино дуу хөгжим. Тий яг тийм нэг өөр сэдвтэй баска айгүй таалагддаг. Тэгээд баскад яг цаг дутуу идэм гэсэн утаснаас ард обмиг төр тийм байх ёсгүй байхгүй. Тэрийг ингээ гоё. Сайн бэлт тээжлээсэн тээжлэлцэн гоё ингээ хөрөв. Тэгээ би яг утас байж ингээ сандрал мартаал те. Тэнгүүд шин гоё юм ингээд бичээгүүл дээ түрүү ярьснаа ярьч юмэр чихэр цаг богондхон байгаад байхгүй тэр хүмүүс. Тийм учраас би бол обмигийг сард 2 удаа тэгтээ гоё ингээ бүр обмигийнхныг ингээ та нар зөвхөн обмигийнхэн шүү гэж үгүй обмиг ч гэсэн шоу болж болох боломж байгаа хгүй. Обмиг ч гэсэн ингээд гой контент болох боломж байгаа хгүй. Обмигээс одоо юу гэдэг авхаа аваад өхөө өгөөд нэг тийм юм болох шанс бол амар их байгаа хгүй. Обмиг дээр бол тэгээ обмигийг тийм болгохын тулд бид нар өөрсдөө амар тийм одоо юу гэдэг обмиг хөтлөн хөтлөн гэдэг сасгаал хоёлоод хануу хаяа ирдэг тийм байдаг чинь бусд нь обмиг химээ за нэг хальт утсан гэл нэг об микро ингээ хандах хэрэгтэй байхгүй бөөнөрөө тэгжээж юу гэдэг одоо дараагийн тий одоо залуучууд та нар яг ирэх үү гэл те об мик дээр яг хідүүн ирэх за хідүүн за бид нар таанд туслая материалаа бич явуул редакторлуул янзлий туслая те үг зүг энэ дээр ингэж хичүүлгой бид нар чинь бас тодорхой хэмжээний бас дадлаг туршлагатай болцсон л байгаа шүү дээ. Зарим обмик дээр амар гойгоо сэдвэр хүүхдүүд эдэж тэр яа гэхдээ гэд инээд болгож ярьдггүй ингээд нэг амар гоо сэдв өгснөө нэг панчлайн явдггүй ч юм уу. Тэр мөрөн дээр нь гоё туслаад ингээд Тэг наадах ингээд ярьчвал гоё болох юм байна гэдэг. Тий одоо редактор тийм нөө зөндөө харагддаг шүү дээ. Редакторлаад ингээд ингээд редакторлаад ингээ гоё болгоод опмик бүрэн контент шоу болгочвол одоо юу гэдэг опмик өнгөл хүмүүс опмик ч гэсэн гоё болдог гэдэг ингээ очиод үздэг те опмик өөр дотроо оттой болдог те одоо яв эднэр лаг энэ опмик энэ лаг Тэнгүүд тэр дундаас нэг нь жилдээ ингээ аваад иж болохгүй. Жилдээ ганцхан удаа. Жилд нэг л хүн авна гэсэн ойлголттэй. Бид нар бол хоорондоо яг ингэж ярьсан байхгүй 6 сар болгон. Тий 6 сар гэж ярьсан л да. Гэхдээ бол яг Opmic шоу болгочвол тэр Opmic-ийн залуусууд нэг суртээ ингээд мембер болмоор энэ над руу одоо бид тэгэхэд гомдохгүй шүү дээ. Манай Opmic ч гэсэн гоё болдог гэд. Тэгэд Opmic чинь юм болохгүй. Бид нартай амар хурцлагдталтай болно Опникс мяшааж болохгүй шүү дээ. Опникс мяшаадаг болчулээ. Бас тэр чинь ингээд давхар өөрсдөө амар хурцлж байгаа юм баггүй юу? Тэр чинь шахалт үзүүлж байгаа. Шахалт дарамт үзүүлж байгаа. Опник байгаа шүү гэдэг нь ойлгуулж байгаа. Опник бас хүчтэй явж байгаа шүү гэдэг ойлгуулж байгаа. Хойнол яг тийм. Опник амар. Опник ирээд бүр ингээд хайда бүр ингээд жижигэн талэр дээр бүр ингээд ёо. Яа. Яа. Нас яа фарм өргөчлөө. Яа. Яа, битээ хашаа нь. Би өнөөдөр жингөө амар сонирн байна. Тэгэл бүр ингээд юу тийм. Амар тийм энэ жүлтөм намаа хараад байгаа хөө. Тэ нэг хүүхэн шиг зэнтэй боо. Мэтрэл мэтрээ. За тэрийг ийшээ ярьж. Жүлтэн бол аюулгүй. Тийм. Аа тэгээд аа Тий, тэгвэл цааштай яг тий яг open mic бол заавалч байх хэвээр. Байх хэвээр. Тэгээд э, одоо би бас ингэж бод улам илүү шоу шигтэй гоё структуртай хөтлөлт нь гоё, үзэгчт нь гоё тий. Open mic-ийг тийм болгох хэрэгтэй. Open mic-ийг тийм болгосон тохиолдолд э, нэгт одоо юу гэдэг бид нар такс тасалдаг шүү дээ. Open mic-ийг такстай болгож болохгүй юу? Такс тасалдаг. А тэр open mic-нээс шагналын сан бас тодорхой хэмжээнд хангалттай одоо юу гэдэг open mic 100 ирлээ гэж одоо л та тий. Тэрнийхээ одоо 30 40% нь өгдөг тэр чинь бас амар том уран багхгүй нөгөө тэр open орж байгаа хүн дээр тэгээ тэр чинь ингээд 7 хоног болгон хийгээд ах шаардлага байхгүй тэгмгүүд тэр чинь бүр зүгээр нэг яг сард 2 удаа тий сард 2 удаа бүр яг тодорхой хэмжээний тэгээ ер нь бол яг open mic-ийг шүүдэг хүмүүсүүд мембрүүд нь л зүгээр байхгүй зөвхөн найзууд нь шүү дээ найзууд нь биш заал биш яг одоо open mic-ээр 3 мембрээр нь урд суун яг л нейтрал хүмүүс байгаа шүү дээ Тэгэл яг ингээл хараад яг одоо юу гэдэг 10 хүн орох байсан одоо хэдүүлээ хуваагдаж штэ. За та 3 юу яана одоо энэ open mic-ийг шүүгч болно. Менежер редакторудаар байя. Та нар л ийшээ орохгүй. Материалыг харуулж болохгүй штэ тэр 3 чинь тэд нар чинь нэг таснуугаал тас редакторлал өгөөл тэр гурваа суулгаад яг тэр гурвын дүнгээр яг тэр нь гэж гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг комеди бид нар чинь ингээ өөрсдөө яг мэдж байгаа шүү дээ энэ гоё юм ярьчлаа гэл те сая гоё сэдв ярьчлаа хүмүүс ойлгоогүй нэг үтгэл бид нар нөгөө сая юу ч вэ ингээ дотор яг тийм нүдэрэ ингээл хараад тэгжээж обмик юм гоё арай илүү одоо мэрэгжлийн нүд гэх юм те гоё төвшөндөө очиод обмикийнхэн ч өөрсдөө юу гэдэг илүү ихийг хүсдэг болоод тэгээд өөрсдөнд нь яг тийм хэмжээнд обмик очвол гоё байхгүй юу тэгээд давхар тэр чинь биднийг бас амар яаж байгаа шүү дарамт үзүүлж байгаа шүү дээ. Бид чинь байгаа шүү. Доороос шахаж байгаа бох тээ. Ийм хүмүүс байгаа шүү. Бид нэр ийм болцсон байгаа шүү гэдэг. Тэгээ Openmic өөрөө шоу болчиход Openmic-ийн ч нэх сүртэй юу байхгүй. Яг альбан гişүүн бол одоо болгоод өгдөхгүй. Тэгээ ер нь ингээ хүмүүс одоо ингээл хоёлаа ярьж шүү дээ. Ямар их бэлтгэл, ямар их тийм структур хэрэгтэй байдаг. Тэгээ хүмүүс ингээд зарим хүмүүс болохоор бод буруу ойл одоо өнгөцгөн хараад айгүй амархан зүгээр ингээл гараал Тийм. Яриад яачдаг те та нар зүгээр ингээл ярьцдаггүй ч гэдэг юм те. Нэг тиймэрхүү юмнууд байдаг. Би болохоор одоо ингээд улам надад одоо улам хэцүү болоод байгаа юм. Амархан ерөөсөө амархан болохгүй. Ер нь бол тийм. Улам хэцүү болж байгаа. Тэгээд улам илүү ажиллах хэвээр гэдэг тийм шахалт надад ирж байгаа. Тэгээд тэр нь ч надад таалагдж байгаа л да. Уусаа л тийм мэрэгжлийн л болох гэж байгаа юм ч те. Тэгээд ер нь бол ер нь энэ одоо жирийн хүмүүс бол те жирийн хүмүүс гэхтээ одоо яг ингээд 9 цагаас 5 цаг хүртэл ажилладаг хүмүүс бол яг ажиллаа тэр үедээ хийгээл Тэгэл ерөнхийдөө ингээд бусд үйдэн толгойн ингээд завтай байгаа шүү дээ. Тарих толгойноо тэ өөр юм бодоод ч гэдэг. Бидний толгой бол яг одоо минийх бол байнгын юм юутай байгаа. Тэр нь бол гоё л доо. Зүгээр байнгын юм ингээд хараастай, хайгаастай. Тэг ингээл нэг дотроо байнгын өөрийгөө ингээл тэ чи ингээл нэг л сайн хичээхгүй байна даа гэдэг. Айгүй тийм хөдөлмөр хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Жирийн э, яг л урлаг гэдэг чинь тийм л байдаг л байна. Ямар ч юм те. Тэрийг байнга бодоол ингээл тэгээ ер нь бол их хөдөлмөр байдаг те. Одоо оюуны хөдөлмөр гэж нэг хотлоо нэг хүмүүс нэг одоо юу ч хийдэг хүмүүс тэгээд үстэй оюуны хөдөлмөр. Энэ болохоор яг жинхэнэ оюуны хөдөлмөр. Тэг бид нар бол энийг өшөө илүү хийх хэвээр те. Тэгэд өшөө одоо структуртай өшөө сайн бичих хэвээр. Тийм тийм. Тийм л юм байна л да. Гэтэ ер нь хүмүүс айгүй их тэгж бодоод идэв нөө бид нар ингээл тайзнараар л бодлоодлоо бүх бүр яриад янз бүрийн яриад айгүй шүүмжил ирдэг л дээ. Ер нь тэр тусмаа Монголд айгүй шүүмжил ирж байгааг би бас пейжээс ингээ хаяа бос очарч уншиж байхдаа хардаг л да. Хойно бол шүүмжил баг ирдэггүй зөө. Хараалаа хэл өстой бодоо олголох гэсэн юмнууд ирдэг. За хойно ч баг хараал хилдэггүй юм чинь Бараг шүрн хилдэг л дээ. Гэхдээ ер нь нөгөө хараалууд нь ихэвчлэн юу гэдэг нөгөө энгийн үг шигээ тэгээд одоо монгол бичиг гэдэг үгийг л хүмүүс бүр блэс зүгсэг гэдэг амар хүлээж авдаг бол хойно гिचүү гэдэг үг сайн уу гэдэгтэй адилхан тийм байдалтай хүрсэн. Тэгээ ерөөсөө тэгж хүлээж авахгүй тийм нэг Тэр нь сайн сайн уу эсвэл муу юу? Ер нь одоо сайн муу гэх юм цааш. Ер нь яг үгүй яг ийм байхгүй stand up гэдэг урлагч чинь stand up чинь зүгээр л яг чөлөөтэй ярих штеп. Ямар баригдахгүй ярих. Ямар ч гадаа дайм болж хууль юу болж тэр бол чамд ямар ч амгүй чи яг энд ирсэн байгаа хүмүүсүүдэд инээлгэл чөлөөтэй ярих гэдэг чинь хэзээ ч чөлөөтэй хүн гарч ирээд урлагийн үгээр ярьдаггүй л хэвгүй яг байга байдлаа нөхцлөө ярина гэхэд хараал үг ордог л хэвгүй тэр бол тэр тусмаа залуучууд бид нэр залуу хүмүүс үү бид нар нэг амар заавалч харах хэрэгтэй гэсэн байхгүй шүү дээ байхгүй зүгээр л одоо өөрсдөө илэрхийлж байгаа байдал нь нэг тийм те Тэнгүүт манай Монголд бас амар тийм баригдмал ч юм уу юм тийм хаалттай хүмүүс айгүй их байдаг. Хүмүүс их байдаг ч гэдэг юм одоо нийт хүн амын одоо нэлийн хувь нь одоо тийм ч юм уу те. Ийм байх хэвээр гэл нэг амар ингээл дээрээс ингээл нэг заагаад байдаг те. Тэр нь надаа айгүй бүр тэр нь тийм яхаар улам бүр ингээд Уур тийм ингэ санагддаг байхгүй. Миний ч гэсэн яг тийм. Тэгээ яг ингээд юу гэдэг. Та одоо намайг бол зүгээр янз бүрээр л хэлдэг шүү дээ. Энэ бол боо бүксээр ярьдаг яадаг ийдэг те. Тийм. Тэгэл энэ дандаа юм балаа юм ярьж явах юм шиг тийм үү те. Хүмүүс нэг тийм хүнээс нэг юм тустай ангид нэг гэгэрцэн юм хүмүүс шиг <laughs> те нэг юм дээрээс дээд тэнгэрээс ингээд нэг юм яриад байгаа нэг сонь те. Тэр одоо баг өвчин баха те. Баг л нэг хүний ингээд айгуу сонир би яг тэгж боддог. Хойно хойно болохоор ингээд хараад хэлнэ штэ те. Тэрийг бол ерөөсөө ингээд чихний хажуугаар ингээд өнгөрөөчдөг. Тэгээ тэр чинь яг энгийн яриандаа л ярьдаг юм чинь. Бид нэр ерөөсөө яг яг одоо манай яг энэ клуб UB comedy club-ийн хүмүүс хараад хэлж байгаач би хизэж хичрүүлэхдээ нэг ч хараад хэлсэн гэж үнэлдэггүй. Хүн яг ярьдаг тиймээр л тий. Одоо би өөртөө ингээл залуусч би энийг ингээл үзэж яхад надад аим гоё өгөхгүй. Тий. Тэг ингээл гоё яг л энэ гоё явж энэ даа ингээл. Тий. Хичнээн ингээ хараасан ч гэсэн тий. Тэгэхээр одоо яг зөв цагтаа надад хараагаад байгаа юм шиг санагддаг. Ер нь яг ингээл шаал дандаа энэ гэдэг тий. Яг тэр үг энэ чинь бол яг юу ахгүй юу? Тэр өндөө тохироод тэр одоо эмоцсондоо тохироод. Эмоцсондоо ороод тэгж хилэнгүүд яг тэг юу гэдэг тэр амар гоё ахгүй юу? А тэнгууд одоо нэг бас бас хүмүүсээ л та тий янз бүрийн шүүмжил хэлдэг, янз бүрийн юм ярьдаг тий янз бүрийн нэг коммент бичдэг. Тий коммент бичдэг. Тэр хүмүүс сандаж хэлгээд ирээд ярих хөшөө. Би яг тэгж хэлмээр санагдав. Чи ирээ ярьчих. Яг чи тайзан дээр ярих. Комент бичих хоёр шүү. Тий. Чи ирээд ингээ ярьчих чи яг ингээ гараад ингээ чи 150 хүний өмнө ер нь дандаа 150 байгаад байгаа шүү тий. Орой болго. Чи 150 хүний өмнө гараад чи яг наатаа ярьчих чи ингээд би яг тэгж хэлмээр санагддаг. Open mic ядаж орч. Тий, нэр яарчих гэх. Тэгээд амар уур урдаг. Тэгээд тэр тусмаа ингээд нэг ийм комментүүд айгүй их ирж мэрэнгүүцтэй амар хараал хэлдэг. Та нар залуучууд муу үлгэр дуурайл үзүүлж гин үзүүлж гин. Яг ийм комментүүд миний бүр амар уур хүрдэг. Наадах чи хүүхдүүд үзүүлээ. Тий, хүүхдүүд үзүүлээ. Би л багта хамгийн л заван садар самуу бүх юм ин үзэл өссөн шүү. Харуудын хараал ирүүл те одоо Америкийн одоо замбраагүй кинонууд ч гэдэг юм те. Тэр бүх юм ингээд шингээгээл ус би нэг тийм аа өөрийгөө муу хүн болцсон гэж боддгоо. Тэг ер нь бол та нарыг хүүхдүүд үзэн та нар залуучдын э, үлгэр дуурайл ямар хэмжээнд очсон байгаагаа мэдэр зэдэр Тэгээ яг өндөө өөрсдөө амьдрал дээр заван гаруй адилхан заван гарууд үүдэг байхгүй тийм. Бараг тийм биднээс ч долоон дор. <laughs> Би бүр хэлмэр санагдаж та нар тэгээд өөрсдөө ярьж нэр үнэхээр биднээс лаг байж хэвэл ор хамаагүй өдөөд тий үснээ хий тий хараалгүй чи гоё ярьчих манайхаас хараалгүй гэдэг идрээр нь ерөөсөө огт хараал гэдэггүй гэхдээ энэ бол идрэг яг өөрийнх нь тийм нэг э, өөрийнх нь характер э, юу white card гэдэг шиг нэг өөрийнх нь тийм нэг онцлог онцлог тий онцгойрох тий ялгарах юм ялгарах юм идрээ байна тий хараал хилдэггүй хүн байгаа байхгүй биш баг хараал хилдэггүй амраа байна ер нь баг нэг хилдэггүй ган гуснэ хилдэггүй хараал үг. Тэг хараад байх ер нь ямар ч комедиг мэдгүй судлаагүй ч юм уу тийм гарууд үзэнгүүтээ амар. Гэтэ ер нь ер нь тийм хоёр төрлийн хүмүүс үүд чинь шин юм ингээ хүлээж авангуудаа айгуу ойлгох гээд хичээдэг те хичнээн одоо өөртөө таалагдахгүйсэн ч гэсэн энэ хүн яагаад ингэж байгаа юм те ямар ч одоо урлаг ч гэдэм ямар ч шин юм а нөгөө төрлийн хүмүүс нь шин юм харангуудаа өөртөө таалагдахгүй ч юм өөрийнх нь мэдхгүй зүйл аа шууд одоо үзий яддаг ч юм уу те нэг тийм төрлийн хоёр төрлийн нэг тийм хүн байд юм шиг. Юу одоо бас ийм хүмүүс байна. Найзууд дундаа амар гоо маазардаг. Найзууд дундаа <laughs> их хатаадаг, саваадаг. Тэр хүмүүс бас тэгээд нөөстө би чадна, би барна. Тэгээ одоо энэ <laughs> <laughs> энд энэ э, бичлэг ярилцлага маань сонсож байгаа найзууд дундаа мутардаг гарууд байвал найзууд чинь 150 танихгүй юм биш шүү л гэдэг хэлмээр байгаа байхгүй юу? Яг Тэ найзууд гэдэг чинь шал өөр ихгүй те. Ягаад тэгэхээр найзууд чинь чамаг мэднэ. Чиний бүх одоо паянгуудыг мэднэ те. Чиний ямар одоо характертай гэдэг чинь мэднэ. А тийм болохоор аль хэдийн тий чамаа юм ярингууд энэ дээр магадгүй тийж шууд ингээд ярингууд тий тэнгууд яг танихгүй хүний өмнө ярих би би ч гэсэн одоо найзууд дундаас хөөрхөн одоо алей талдаа ордог гэсэн хэвхэв одоо ч ордог л тоо тэгээд нөө <laughs> яг танихгүй хүний өмнө яг яг нөгөө найзууд дээр байдаг шиг ингээд ярингууд хүмүүс шууд хүлээж авахгүй. Тийм хүлээж авахгүй. Тэнгүүт ингээд шууд яана би чинь юу гэд айгүй тийм ингээд өөрөө ингээд өөртөө ихтгэлгүй болж эхэлж байгаа. Тэнгүүтээ яг тэр танихгүй хүмүүсийг яг өөрийнхөө ярианд оруулах хэрэгтэй юм лээ. Яг таньдаг юм шиг болгоод. Тийм ингээд яг нэг тэр бас нэг тийм яг заахад хэцүү юм баах тий. Өөрөө л сурах хэрэгтэй. Өөрөө мэдрэх хэрэгтэй. Тэгэл яг тэр би стор бол алан мал нөө хөшөө хүрээдэрлэг юмэр санагд. Тэгээд хүмүүс яг open дээр тэгдэж тайзан дээр гараад буусна хэцүү юм байна гэж бодж ирдэг. Шууд гарч ирээ шууд ингэдэж шүү. Йоо ямар хурц гэрэлвэ ийм байд юм. Ямар хэцүү юм бэ гэл. Тэр чинь тийм амархан зүйл биш юм чамаг 150 яаж хүлээхийг чи мэдэхгүй яаж хүлээж авахыг чи мэдэхгүй шүү дээ яахыг Тэгээ заримдаа ингээд тайзан дээр ярьж хад бүр өөдөс чинь мухаараа сууддаг юм байдаг шүү дээ. Бусны инеж хад ганцаараа ингээд мухаараа сууддаг. Тийм үү. Тэр олон бол айгүй амар тийм өрөвдмөр хүн болох тий. Яг яагаад тэр ингээд энэ олон хүмүүс гоё ингээд цагийг сайхан өнгөрүүлж хад ингээд тэр хүн бол өөрөө тийм сонголт хийж байгаа байхгүй юу тий. Би ерөөсөө тэр хүмүүсийг бас ойлгодгүй. Тэгээд ойлгодгүйс гадна ер нь бол юу гэдэг одоо бид нарыг янз бүр одоо хараал хилдэг, юруул хилдэг одоо чадахгүй ээжэж мадахгүй ээжэж гэж янз бүрийн комент бичиж байгаа тиймэрхүү хүмүүс бол э, юу гэдэг хүрээдэр э, өөрсдөө гараад үз, өөрсдөө яриад үз. А гэхдээ бид нар огт шүүмжил авахгүй биш аавна. Зөв шүүмжилж байгаа хүмүүс байдаг. А та нар одоо юу тэр сэдвэр айгүй их ярьж, давтаж ярьж гин ч юм уу те. Тэрийг ангиж гин одоо энийгээ ангиж гин. Оо тэд нар бол кул комент өгөхгүй. За тийм бид нар бас яг тэгж байгаа мэдж байгаа тийм а бисүндлэнгийн шал сонь сонь комент өчтдөг хүмүүс тэгээд өөрсдөө тий ирээрээ уулзаарай яри. <laughs> Тэгээд юу Тэр бас нөгөө манай тоглолтыг тоглолтыг ч зөвхөн фэйсбүүкийн тэр видеонуудаас үзээд дүгндэг ч юм уу тий. Тийм тийм байж болохгүй. Яг амьдараа үзэх бол шал өөр. Шал өөр. Тэгээд ингэдэг байгаа байхгүй юу? Өстө мэдрэл юм ярьд. Та нар зарим ч өстө мэдрэл юм ярьд юм бэлээ. Мэдрэл мэдрэл юм яриад. Угүй та нар ирээд үзэлтэй. Энд чинь тэгээд бас нэг тэр нэг хүн чинь тайзан дээр 20 минут ярьж 20 минутаас нь 2 минутын бас ингээд та нарт харуулж байгаа шүү дээ. Та ямар сони юм яриад байгаа юм бэ гэл тэнгүүд юу юу гэдүүлээ? Би ч баг юм ярьч нөө. За окей. Одоо болио гэж юм те. А явагдсан байлаа нөгөө эдрийн бичлэгэн дээр ч хэлээ те. Би англи, орос, франц хэлээр ярьдаг. Ерөөсөө эдрийн нэг тийм статус бичсэн байсан те нэг stand up-ыг ойлгохын тулд конечно тийм мэдлэгтэй зэрэг нэг орс монголоор холио битцээс тэрэн дээр ингэж хэлбэртгийг би үзээгүй юм байна. Би бол англи, франц, орс хэлтэй мэлтэй. Тэр чин ямар ч тийм мэдрэмжгүй баг нэр орж ирдэ. Эдрээ ярьж байгаа шүү дээ. Манай ээж тэгээд байна. Ингээд манай ээж яг тэгдэг байхгүй юу? Бас орс монголоор хэлээ. Тэрийг эдрийг тэрийг би сонсчод би би ч тэгдэг байсан байхгүй юу. Тухай дөнгөж бас ингээ ирээд Монголд даашээ нэргэл <laughs> жоохон мяарад тэгэл яг тэгдэг байсан. Тэр яг үнэн би stand up journal амьдралын үннийг яриад байгаа байхгүй юу. Ганцхан идрэг тийм лаг олон хэл мэддэг гэдгийг бол бид нар хайруулах хүсээгүй. Идрээ зүгээр яг амьдрал юм болоод байна гэдэг л хүмүүс харуулдаг байгаа байхгүй юу. А тэрийг бас ойлгох чадваргүй байна гэдэг чинь жоохон хомсдолтой байна л гэсэн үг байхгүй юу. Хэдий таван хэл мэдж байгаа ч гэсэн миний өгшөнд сонсч байвал те. Mm -hmm чи тавын хэл мэдлээгээ тийм хэм ойлгож чадахгүй бол яг гэж хэл сурсан. Яг гэж тавын хэл сурсан тийм үстэй. Ерөөсөө юу гэдэг зарим хүмүүс ингэдэг байгаа байхгүй юу? Би ч гэсэн юу гэдэг ойлгох шиг ярьчин. Ер нь бас над дээр амар коммент ирж байгаа сүлүүд. Тэгээ тэр комментэд уншаад мангар хүүхэн мөхөн тэнэг тэнэг юм ярьдаг, марьдаг. Тэр хүмүүсийн л айдастэй өөртөө ингээд лүүсэр байгаа байхгүй юу? Хамаагүй ийм коммент хийсэн заяа хөхөлт мөхөлт секс мекс амар ярьдаг бузар хүүхэн бэ гэсэн юмсан аа. За. Одоо секс э, айгуу тийм секс айгуу тийм бузар зүйл те. Тийм бузар хүүхэн бэ гэсэн юмсан аа. Тэгээд бас тэр хүмүүст хэлмээр байна. Хөшөөнд яг үнийг хэлэхэд би сексийг нэг зүгээр хэтрүүлж ярьдаггүй. Яг л яг л болдог процессын л ярьдаг. Ерөөсө хэтрүүлэг оруулдаггүй сексэн дээр би ерөөсө тийм сексийг э, чи бузар зүйл гэж бодож хийх л болчих хоёр хүүхэдтэй хүн байлээ. Би зургийг урчирсан. Уу <laughs> хийхэл байх. Тэр бол айгүй тийм ариун секс гэдэг хүн баг. Тэгээд юу гэдэг тийм айгүй их сөрөг комент юу гэдэг монголчууд дэмжихээ биш. Ингэж утопия болохыг хүсдэг. Ингээд доош нь ингээд тэг ингээд утопия утопия гэдэг чинь бүр юу өстэй бүр тийм диважин диважин гэсэн үг шүү дээ. Одоо бүр яг тийм дээд хамгийн байж болох хамгийн төгс ертөнц утаа утаа одоо доошо живүүлэх гэсэн утгаар хэлж байна. Тий одоо нэг Орос утаануулаа. Тий нэг утопиа нэг юм нэг намаг жишээ ингээл сороол ингээл жунгаарлуулаад доошлуулаад те ингээ гоё дэмжиж болно шүү дээ те ингээд та нар гоё шүү те. Гэтэ бид нар бол одоо тэгэж хэллээгээд Аа яана. Тий яана гэхгүй л дээ. Яа одоо юм байл яриха болд юм уу? Би ч хүн таалагдахгүй. Энэ стендап бол нэг амар яг нь бол тодорхой хэмжээгээр хүн таалагдах хэвээр. Гэхдээ бас яг одоо юмыг одоо байгаагаар ч гэдэг байгаагаас нь жоохон одоо давслаад те амтлаад ярьж байгаа шүү дээ. Тийм чинь тийм юм хэлэх тосон бүр ингээд миний шар хөдлөөд байгаа байхгүй. Эднэрт бүр улам энийг нь бүр яг таалагдтал нь ярина гэ тэ. Одоо секс та нар хизээ яриха болох юм ч гэх шиг тэ. Секс бол бүр бүх дэлхийн бүх урлаг, соёл, бүх яруу найраг одоо тэ бүх юмний мөнхийн сэдв. Тэр бол хизээч алга болохгүй. Тэгээд ер нь тэрэн дээр бол битгий санаа зов гэх. Бид нар секс нэг ярьдаггүй шүү. Хийдэгчгүй. Би <laughs> бүр ингээ гайхаад идэж та нар амар их секс ирж. Би тэг ингээ бодоод за би нэг ганц хоёр сексийн тухай жок ярьдаг. Бүр ингээ секс бүр ингээ давтам Тэр хүмүүс тэгэхээр би ингэж боддог байхгүй. Хүмүүс манай монголчууд айгүй тийм гинэн тийм хүүхдэрээ одоо нийгмээрээ тийм сэтгэхүүн юм хүүхдэрээ ч юм уу те аа наа наа наа наа гэл нэг нэгнийг бол нэг жоохон шиний мэчингүүд ингээл нэг хүүхдэд дэгдэн штэ шоолж молвол яг тийм үе шатан дээр байгаа нийгмийн сэтгхүү бол хүүхдэр одоо гадаад европын сэтгхүү бол секс бол те сексиг франц эцэг эхчүүд зүр хүүхдтэй зүр яг одоо ихэнх одоо улс орнууд бол хүүхдээ одоо бид яаж төрсөнгүүд нь нэг шавуу авчирсан авчирсан те чамаг газраас ухаад олсон болсон гэл яг зан зүрийг үлгэр ирдэм л да. Францууд бол зүгээр хэлдэг бит хоёр ээж аваа хоёр нь секстэй <laughs> чи төрсөн гэд хэлдэг гэж. Тэгэхээр тэр бол сэтгэлгээний хувьд айгүй тийм задгаа те ингээд нээлттэй хүмүүс байгаа хөх те. Тэгээ тийм хүмүүс чинь л цаашаага одоо шинэ юм. Тэг яг амра манай амра хэлдэг хөх. Альва нийгэмд одоо сексийг хэрэг яаж хүлээж авч чинь тэр нийгмийн бүх одоо сэтгэхүүг одоо ер нь харуулдаг. Тэгэхээр манай Монголд садар самуун гэж ямар их амар тэмцэж чинь тэмцэж чинь гэж тэ одоо хүмүүсийн сэтгүүн ингээд нэг тийм нэг аа юу секс гэх нэг тийм шинэ юм ингээд <laughs> яаж байгаа юм шиг те. Тийм юу гэдэг Тийм юм байгаад байгаа хөөх. Тэгэхээр тэрийг бид нар улам одоо энэ бол байхгүй уулна. Угаасаа л ийм юм. Нас олж бид нар төрсөн штэ ч гэдэг юм те. Яг тэр юм ингээд боддоор нь ярингууд хүмүүс ла ла ла ла ингээд нэг чихээ таглаад ингээд байгаа. Тийм. Тэр нас жоохон тийм яа. Яг энэ бол угаасаа цаг хугацаанд турсан угаасаа баг багаар ялваа шинэ юм чинь ингээд нөгөө ихэндээ амир шөмжлөлтэй тулдсан штэ те яг хүмүүс эхлээ шүүмжлээд яадаг лээ. Нэг тийм үе шатад тэгээ дараа нь дагаад ингэж явдаг гэж аахгүй хүмүүс. Тэгэхээр тэрэнд бол би нэг санаа зовхгүй байгаа. Зүгээр энэ бол зүгээр л жингийн тимээ явчлаадаг, замын нохот тоцчлаадаг гэдэг шиг тийм л. Маа комди бол миний хувьд бол амар тийм одоогийн байдлаар л аюу гой төвшин төрцөн. Ер нь бол Монголд одоо хэмжээндээ бол манай шоунууд амар гоё болж байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгээд энэ шоунд одоо юу гэдэг комдийнхантайгаа хөлний зэрэгцэн шинийг бүтээгээ явж байгаа бас амар баяртайгаа. За ойл одоо би бас манай одоо юунд одоо клубт орж ирээд бидний нэг болоод тэгээд ингээд Монголын одоо анхны эмгтэй комедиан ахгүй ч бол яг одоо анхны stand up comedian. Тэрнээс өмнө бол яг нөгөө ганцаарчсан ганц үний театр матер гээд 90-ад оны үед бас байсан байл л дээ. Чамин чулуунгоо хэтэр гэл. Яг би бол тэрийг юу ч үзэж байгаагүй. Би бол огт мэдчихгүй. Юу ч мэдчихгүй тийм Тэгэнгүүт яг одоо бас эмгтэй охтууд бас э гарч ярддаг л байсан л та. Гэхдээ яг жинхэнэ комедиан гэх юм үү яг жинхэнэ яг очны шогийн яг байн гардаг өөрөө тэрэн дээр ажилдаг бичдэг. Яг тийм югаар олж ял хамгийн анхны хөхгүй Монголд. Монгол улсын хэмжээнд ганцхан байх шүү дээ. Өмнө нь бол одоо яг ярьжсэн тэр ганц үний театр эднэр чи бол материалаа баг өөрсдөө бичдэггүй байсан гэж бохоо. Дандаа шок зохиолчдоос аваад зүгээр ярьдаг хүмүүс. Stand up comedy гэдэг бол нэг хүн all in one аахгүй тий өөрөө бичиж гин, өөрөө найруулж гин, өөрөө жүжиглэж гин, өөрөө ярьж гин те. Тэр бүх одоо юмыг нэг хүнд багтаасан. Тийм болохоор э, илүү одоо дараагийн төвшин юм, дараагийн одоо ирээдүйн одоо хошин шог юм болов гэж. Ер нь. Гэтэ ирээдүйн мөртлөө энэ бол яг бүр эртээр үйс байсан. Юу гэдэг яг анхны эмхтэй гэдэг юундээ би амар туртай. Аа ну юу гэдэг өөрийгөө э, если сам себя не похвалишь, что никто не похвалит гэдэг нэг үг гэдэг хэвхэвгүй. Тий, өөрийгөө магтахгүй л хэн ч чамаа магтахгүй. Тэгээ би яг яг тэр тодтолгоонд тодтолгоонд тодтолгоонд тодтолт тодтолт амар дуртай бахархалтай тэгээ би айгүй дуртай надад тийм болохоор чи бас улам илүү хичээх хэрэгтэй байхгүй тий амар хилүүлэх дуртай тэгэж би амар өөрө тэрнгээрээ юу гэдэг нэг нэг эгоист зам байдэн штэ тэ нэг өөрийгөө гэсэн өөрийнхөө эгог ингээд тэжээгээл тий би яг тэр тэр үгээр ингээд эгогоо бүр ингээд дүүргдэг тэгээд охтууд юу н хэлмээр байна энэ бичлэгийг маань сонсох охтууд ч охтуудаа та нарт өөрсөнд чи ярий гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэлтэй юм байвал ирж ярь ярь задал тэг хамгийн эмхтэн хүний уулз <laughs> натаа уулзч болно би гоё гоё те зөвлөгөө өгч болно тэг эмхтэн хүний хувьд хамгийн зөв оо комеди гэхэд хамгийн зөв хандлага юу вэ гэдэг нь өөрөө инээдтэй харагдахаас ичж болохгүй. Өөр дээрээ жок ярихаас санаа зовж болохгүй. Мөртөөчүүд яг тийм шиг санагддаг. Одоо юмыг хитрхи төгс ойлгох гэдэг. Төгс биш л бол яадгүй амир одоо айдастай ч гэдэг тийм. Эрэгтэй хүмүүс ч бол багаасаа одоо нэг нэг охин охин найрах гал чадахгүй те ингээл нөгөө үгүй гэдэг үг те одоо нэг тийм төгс биш байдал дасцсан илүү одоо шантрахгүй ч юм уу те нэг тийм байд юм шиг санагдав. Эмэгтэйчүүд болохоор арай багаасаа одоо гэр бүлэнтэйгээ өсгсөн чи заавалчгүй юм байх хэвээр. Тийм тийм. Гэдэг чинь тэр талаас манай бүсгүүчүүд жоохон одоо өөрсдийнхөө одоо тэр сэтгэлгээнээс ч юм уу болоод жоохон одоо хоцроод идэх ч юм уу те юм юмд илүү оролцох хэрэгтэй байтал. Тийм ер нь тий юм бүхэн дээр задар одоо хараал хэллээ гэж юм уу эмхтэн болчихгүй. Бүхс бүр ярьлаа гэж чи заваа эмхтэй хүн болчихгүй. Чиний дотор байгаа бодлуудаа задлаад ингээд задрагаатаад тэгээд ингээд өөрөө инээдтэй харагдаж өөрөө өөрийгөө өөр дээрээ хошигнохоосоо тий ерөөсөө айжгүй. Ер нь тэгээд Антон манаас одоо Антоны хэлсүү гэдэг л да. Стендапын хамгийн гоё юм юу вэ гэхээр сама ирони хамгийн гоё юм гэж аахгүй. Сама ирони гэдэг нь өөр өөр дээр хошигнох. Өөрийгөө одоо өөрийнхөө банталтуудыг банталтыг ингээ хүнд яриад Тэгээ хүмүүс өө энэ нэрээ ингэж ирсэн бах тэ одоо юу гэдэг би бол ингээл ярьдэн ш тоолны баха хөөрхөн амт ингээл тэ яг тэр мөрнөөсөө санаа зовхгүй бах тэ ингээд би ингээрчүүл яг намайг тэгдэгсэн гэж бодчих үү тэ нэг миний хөх ядраад унтцсан мунц би амир талбад унтал өөрөө нэг дормжилж байгаа нэг хэсэг штэ тэ тэглээгээд намайг тэгчих үү тийм бодлохгүй бах яг сама ирония чи хамгийн зөв хамгийн зөв юм хамгийн хүнд ойрхон юм дээрэс нь чамаг одоо шүүмжлэлээс хамгаалчих жоох чи аль хэдийн өөрийгөө би би угаасаа би одоо жинтэй те би угаасаа ийм ийм гэж хэлчихэр чинь хинч чамаг одоо тэрүүгээр чинь доромжилж чадахгүй болчих. Тэр чинь нэг бодлын юу гэдэг хамгаалт маяг юм байна. Тэгэд эмхтөний хувьд бол бүр амар чухал юм баггүй. Тэгээд одоо би яг ингэж анзаараад байгаа. Би яг одоо UB comedy-д орсноос хойш 80 хөхтүүд ирдэг болсон. Юун дээр open дээр Охтууд дэмждэг чамаг дэмждэг шүү дээ. Айгүй их охтууд ирд опен дээр аягүй хэрж одоо ярьдаг болцсон, үздэг болцсон те. Би үзээгээд би яг тэр хүмүүстэй хандаж хэлэхэд хичээгээрээ тэгээд э, гол нь зөрөгтэй байх. Зөрөгтэй байгаараа тэг хамгийн гол нь би ингэж хэлмээр. А за хамгийн гол нь одоо <laughs> юу гэдэг э, нахаалны байж болно. Тэгтээ тэрийг яг нэг зөв хэмжээнд байлгаарай зарим хүмүүс те ингээд э, яг нахаалны бол яг тэрэн дээр бол би нэг санаа зовхгүй. Зүгээр манай яг энэ клубт яг эмэгтэй хүний дуу хоол, эмэгтэй хүний өнцөг перспективтэй эмэгтэй хүний тэр одоо нэг тийм өвдөс байж шүү дээ тийм бас дутагдаад байд юм шиг санагдах. Тийм бас хүмүүс комментэр бас хэлчихлээсэн л та. Танайх дандаа л боов ярих юм. Угаасаа бид нар дан боовтой хүмүүс л яриад байгаа юм чи одоо өөр яах юм те. Жохон пүүсэтэй хүн бас ярьж бол яг ямар ч юм бас одоо бас жоохон сексэс эхэлдэг чинь одоо гэтээ тэр бол яг надад миний л юу бах. Ер нь юу би бол энээсээ илүү ичгэ болж байгаа. Би чинь багасаа айгүй их тийм ер нь жоохон донтой хөөхт хилэгддэг байсан. <laughs> Манай ангийн хөөхтүүд ч гэсэн. Марла надад чинь юмр бол амар чинь. Миний юмр айгүй тийм пенистэй. <laughs> Тийм юмртайс аахгүй. Ер нь би тэрүүгээр л одоо амар тэнэг юмртайс. Миний юмр бол юу байсан бэ гэхээр яг л би өөрөөрөө л юмрддаг гэсэн. Одоо ч тийм би өөрийгөө ингэж Тэгэхээр хүн болгонд нэг тийм байгаа тийм хүн болгонд багасаа одоо яадаг чи. Гэтэ хүн болгонд бас хэлэхэд их буруу юм билээ. Ягаад тэгэхээр яг одоо тэр би англи, орс, франц хэлдэг гэдэг шиг тийм дурак хүмүүс бас зөндөө байгаа байхгүй. Тийм болохоор хүн болгон бол комеди хийж чадна гэсэн үг бол биш. Инээдтэй хүн болгон бас комеди хийнэ гэсэн үг биш. Яг инээдтэй байх бол зүгээр л чиний хийх тэр одоо комедиан болох юмны нэг одоо чухал хэсэг нь. Гэтэ бас өөр чухал хэсгүүд байгаа. Тэ. Ер нь бол Павел Волле хэлсэн байдیں۔ Одоо тэр хэлэхдээ ингэдэг э, комедиан болно, комедиан болно, сурна гэсэн ойлголт байдгүй маа. Ингээд би комеди хийгээ сурчин те. Би ингээ комеди болчин хүмүүс надад текст өгнө. Тим юм байдгүй маа. Комедиан хүн цаанаасаа л мэдэгддیں۔ Ингээд нэг юм дотроос нь бүр ингээд өөрийг ингээд байж идэг гэж байгаа байхгүй. Хатнуулаад байдаг огт одоо юу гэдэг мэдрэмжгүй тийм хүн ингээ би комеди сурна гэдэг яваад яваад тэр том тайзыг эзэлж чадахгүй. Дотор нэг юм юм байж ижил тэр хүн оо комедиан болно гэсэн тийм юм ярьдیں۔ Тэгээд тэрийг би яг үнэн гэж боддог. Яг яг дотор нь багаа багаасаа ч ер нь ингээд нэг юмрыг ойлгох те тийм чадвартай те өөрөөр юмыг ингээ өнцгийг нөгөө талаас нь харах чадвартай те өөрийг холбож ойлгох тийм те Тэгэд нэг үгнээс зүгээр нэг үг хараад инех чадвартай тийм нэг тийм хүмүүс хараад юу нийттэй байгаа гэж. Тэгэхээр тэрийг олж харж байгаа гэдэг чинь тийм тийм мэдээж л яг хөгжсөн байгаа. Тийм тийм одоо коммент урлагт орж байна. Одоо манай монголчууд бас ингэж яриад байгаа шүү дээ. Аа одоо ер нь сүрж байгаа нийгэмд хошин шог илүү хөгжсөн байдаг гэдэг тийм сонсчихсон уу? Үгүй. <clears throat> Тэгэж одоо нэг хошин шогийг жоохон одоо муулах маягийн те хошин шог юу хоёр хөгжсөн байдаг ч гэлээ одоо ингээд одоо сүрж байгаа нийгэм те. Тэгээ одоо энэ хошин шог бол юу? Гэтэ энэ бол яг одоо юу гэдэг яг жинхэнэ хошин шог бол яг нийгмийг нөө тоншуул сэтгүүлгээ гардаг гэстэй Монголд хошин юм шог зургийн. Тэгээ тоншуул гэдэг юутай би их яг адилхан юм бол яг одоо тоншуулчаа одоо модон дотор өвтгийг ингээл тоншиж ингээл аваад одоо модыг эмчилдэг гэж ярьдэн шүү дээ тий. Тэрний шиг яг одоо нийгмийг бас тоншдог тий яг болохгүй байгаа, хэлэхгүй байгаа, дотор нь үтцсэн байгаа юм ин хэлцдэг. Тэгэл одоо тийм болохоор бас нийгмээ яг одоо илүү одоо урагшин татдаг ч юм уу. Гэтэ яг би нэг амар би л нийгмийн урагшин татна гэж тэгж боддог л дээ. Зүгээр л ер нь яг эффект нь бол яг тийм баг. Хүмүүсийн сэтгэлгээг улам задлал задлал ингээл. Stand up хошин шог гэдэг хоёр юм бас хооронд амар үүрэлтөө. Маш өөр хоёр юм л да. Хошин шог гэдэг манайхан нөгөө нэг яг нөгөө тайзны яатай холбож ойлгоод. Тэгээ би бол тэр одоо хошин шогийнхныг бол аягүй хүндэлдэг, хайрладаг. Тэр хүмүүс бол Тэр хүмүүс мундаг жүжигчд мундаг актер, актрисууд те мундаг хүмүүс л те. Тэднийг би ерөөсөн болоогүй. Гэхдээ яг э, stand up өөр урсгал байгаа те. гэдэг хоёр юм чинь шал өөр хоёр юм юм баггүй юу? Э, хошин хошин шогч нь жүжиглсэн тоглолт те тэрэн дээр нийгмийн асуудал янз бүрийн те бүх юмыг харуулж байгаа те А stand up гэдэг чинь зүгээр яг үнэхээр freestyle шүү дээ. Хүний яг тий өөрийнх нь тэгээд тэгээд хоёулаа л нөгөө бас адилхан нэг зоригтой нийлх зоригтой тэгээд бас хоёулаа л нийгмийн өөр хоёр урсгал одоо би бол юу гэдэг хошин шогийн мундаг мундаг жүжигчд мундаг мундаг хүмүүсийг би бас амар хайрлж хүндэлж явдаг тий гэхдээ би хошин шог зорж одоо ингээд нэг ч удаа үзэж байгаагүй. Тийм үү. Тий яг нэг YouTube, YouTube-ээс ингээд нэг ингээд очиод. Тэгээд нэг ээж мэж за Монголд ирсэн юм байна. Хошин шоу үзье гэл. Тэнгүү за окей гэл явдаг. Би тэр хүмүүсүүдийн юу гэдэг тайзан дээр би явж явж байгаа байдал жүжиглж байгаа одоо юу гэдэг бүжиглж байгаа дуулж байгаа Тэр хүмүүс чинь бас нас ээж автаа унч хүмүүс хахад амар бүжиглж бүжиглээл те. Тогтно рэп рэп уншч уншаал. Айгу нүл авяас ах. Нүл авяас. Тэр авяасуудыг хараад би ингээд ингээд бас оо год ямар гоё юм бэ гэж харддаг л та. Би өөрөө хошин шогийг хизэж муулаагүй. Гэхдээ миний сэтгэхүй бол хошин шогийг ойлгохгүй юм бэл. Би нэг ч удаа ингээд лаг амар инээсэн хошин шог нэг шгэгч байхгүй мó. Бүр ингээд бүр ингээд те бүр ингээд Би ч гэсэн ер нь багасаа багтаа бол үдэд айгүй инээдэг гэсэн. Одоо талигаас зам би ах мах те тэдний одоо юуж байгаа юм аймаг бага насны инээдэг ч гэдэг юм. Тэг яг нэг жоохон өсвөр нас мас болоод ирэнгүүт одоо миний үзэж харж байсан юм ч гэсэн арай өөр одоо Америкийн соёлыг илүү их дуртай байсан болооч тэр юм уу тэгээд одоо одоо харуудын юмр ч юм уу те гудамжны тэр нэг хиллэг юмр те хипхоп тэр соёл ч гэдэг юм тэр юмыг илүү сонирхоо тэгээд Дэйв Шапел гэдэг комедиан байдаг. Дэйв Шапел бол одоо Америкийн бас топуудын нэг байхгүй. Тэгээд Дэйв Шапелийн юмыг үзэл яг за энэ л яг жинхэнэ комеди юм байна гэж яг анх бодож ирсэн. Тэгээд ер нь бол манай хошин шоугийнхан бол одоо юу гэдэг Монголыг бас хөгжөөж байгаа тий. Э, стрессээс гаргаж байгаа тий. Амар том стресс бүх юмнаас стрессээс ангижруулж байгаа олон хүмүүсийн тарих толгойг хамрааж байгаа мундаг хүмүүс гэж би бол дүгнж байгаа зүгээр яг хувь хувь хүн миний зүгээс бол бид нар ч дэмждэг шүү дээ би ингээд юу э, яадгүй инээж минээж ингэж зүгээр лагийг гайхаал гардаг. Ямар мундаг юм бэ? Ямар гоё жүжиглд юм бэ? Ямар гоё бүжиглд юм бэ? Комплимент юу болчих вэ? Ямар гоё юм бэ гэл те. Ямар гоё гэл жүжиг юм чинь ямар гоё юм бэ? Ямар зөвтэй ингээл заал ингээл тайз мэз рүү харьцаж байгаа ямар гоо тэрнээс нэг хүмүүс ингээл амар нэр нэр гэл инээгээл өгдөн шүү дээ ингээл пер пер гэл инээгээл яг тэрэн шиг тэр хүмүүс шиг адилхан ингэж инээж байгаа гэж байна инээж чадхгүй магадгүй би бас тэр нэг өрөвдөлттэй хүн байх л да нэр нэг тэр хүмүүсүүдийн гоё бас мэдэрч чадахгүй те тэгтээ би яг энд бол бурууга юунд өгдөг вэ гэхээр би нөгөө багасаа Оросд байцсан учраас яг тухайн юм ин ойлгохгүй яг байгаа л юм шиг байна л гэж би буруудаг. Гэтэ магадгүй би бас мэдрэмжгүй новшч гэж богдгоо те. Мэдэрч чадахгүй тийм суугаад байдаг. Яг яг би нөгөө X төцийн ах нар ах ихс нартай би бас нэг намааг нэг хөтлөгч хабуул танилцуулчихсан хгүй. Хөтлөгч хабуул гэдэг нөгөө би юм бэ гэдэг нэвтрүүлэг Монгол телевиз дээр хөтлөдөг байсан. Тэгээд бид нар бас нэг хамт нэг хэсэг яагаад комеди шоу муу хийх гэдэг өөрөө бас stand up хийх гэж үзчихсэн. Тэгээд нөгөө тэр үедээ бас хамт явжгаад нэг X төцийнхэнтэй хамт нэг ажил ярих гээд тэгээ наваад дагуулж орсон хэрэг чи өөрөө тэр чамд танилцуулъя гэд. Тэгээ соёлын төвөргөний хоёр давхарт гараал яг хаалхан дээр хийгээд X төц production гэж бичсэн. Тэгэл ингээл ороод ясч бүгд сууж байгаа юм чинь те. Аглуу аах те. Одоо хин онаах те. Бархуу тэгэл э, одно одно гэжтэй одногчтэй лөө те. <laughs> Тэгээ яг бүх сууж авах. Тэгэл яг яг эхлээл ажил мэлээ ярьж байгаа юм л та. Тэгээ намаа танилцуулж авах. Энэ ингээд юм яадаг гэсэн чи өө мэдэн штэ гэдэг. Юу мэдэн мэдэн юм stand up бол Монгол төгжих хэвээр. Наад ч өстой гоё гоё юм билээ. Гадаадынхаа ганцаараа гараал ингээд инээлгээд идэм билээ. Бид нар бол баг тэгвэл илүү амар байгаа байхгүй яг ингээд ганцхан хүн чамдаанаа оройл ингээд аялан тоглолцох юм билээ мэл. Яг тэгж байгаа. Тэгэхээр наа чи хөгжих хөгжих ёстой шүү гэж хэлчихсэн. Тэгээд тийм болохоор би их хүндэлдэг. Одоо тийм болохоор т нь хүндэлдэг юм чааш. Ер нь бол тэр нь одоо илүү хүндлэхэд хүргэсэн л дээ. Ер нь яг энийг мэддэг юм байна те. Тэгээд бас ингээд дэмжиж байгаа юм байна гэж бодсон. Тэгээд тэр хүмүүсээс яг бас ингээд э, юу гэдэг хошуурлогынхантай уулзаад яриул тэднээс сурах юм зөндөл байгаа хэл. Тийм шүү дээ. Юу сурах юм бол амар олон юм бас асар их жил олон жилээр хийж байгаа хүмүүс те хошигно гэдэг юм тий үзүүлж байгаа хүмүүс тэднээс сурах юм байгаа а тэд нар ч гэсэн биднээс сурах юм байгаа. Би бол хэзээ биднээс юм сурах. Бид нар залуу давлгаа, залуу одоо урсгал шин юм оруулж ирж байгаа тий. Тэднээс стереотип бол э, жүжиглэлт, хошигнолт, тайзан дээр жүжиглэж хошигдох. Бидний стереотип бол stand up зөв фристайлаар өөрсдийнхаа тий. Тий яриагаараа хүнийг авах тий. Ямар ч жүжиг, ямар ч туслах юу ч авах. Тэр жүжиглэлтийн одоо элементүүд байгаа шүү дээ жүжиглэлт одоо янз бүрийн э, тэр бүх юм одоо жоко өөрөө бичиж яах нэдэргээд бүх юм нь ингэж байж байгаа холбоотой гэх юм уу да тэгээд тэд нар ч биднээс авах юм байгаа бид нар ч тэднээс авах юм байгаа тэгээд би бол яг ингэж боддог л доо одоо том том машин шиг том том продакшны том том жүжигчин хүмүүс ааш тэ эрэгтэй эмэгтэйг хамаагүй тэд нар ч гэсэн манай дээр нэг ирж яриасаа гэж би боддог тэд нарт бол асар их юу байгаа шүү материал энэ олон жилийн турш тайзан дээр байсан паян явдал. Тэгээ тэдний хувьд бол бүр давуу талтай нь юу вэ гэхэд манай тэрвэ штэ гэл яг бүгд тэрийн тань те. Тэгэл э, бас дээрээс нь туршлах чадвар туршлах чадвар бүр зөндөө асар их юм байгаа ш тэр тэр хүмүүсийг бас ирж э, одоо юу гэдэг оролцоосоо гэж бас зөндөө боддог л да. Гэхдээ тоож орж орох л та. <laughs> А магадгүй бас орж ирж магадгүй. Магадгүй ш. За за тэгэд э, хүмүүсээ э, бит хоёр ч баг 2 цаг 2 цаг ирч үү. Гэхдээ цаг 50% ярьчих шиг боллоо. Тийм үү. Тэгээд э, энэ хамгийн гол нь энэ 7 хоног 7 хоногийн баасан гараг 7 сарын 28-ны орой. Манай Олегийн баасан гараг Ольгатай шоуд хөдөр. Ее тий. <laughs> Олегийн маань энэ өдөр ганцаарчсан ирж ирээд. Гоцсон ганцаарчсан их нь буруу юм байна. Гоцсон тоглолт. Тий, гоцсон. Тэгэхээр Үгүй. Ойлоо маань илүү ууд. Гоцлон гэдэг чи юу гэсэн юм бэ? Гоцлон гэдэг чи одоо нэг нэг хүн илүү одоо А тийм, гоцлон гоцлон. Гоцлон тоглолт гэхгүй. Тэгээд гоцлсон. Гоцлон тоглолт болно бүгд ирж үзээрэй. А тэгээд суудлын тоо бол хязгаартай мэдээж манай клубд бол дээдл нь одоо нэг 220 хүн ордог тийм одоо багтаамжтай бүр чихээ чихэд тийм болохоор ирж бүгдээрээ гоё те эртгэн шиг одоо билетээ авч Олигийн билетийг барыг эртгэн зарж юмар байна. Э, би ер нь чи тэр зургийг янзалчвал тэгээд тэр зургаар нөгөө нэг спешиал имплитүүдийг хевлээд исэн шүү дээ. Тэгэж хевлүүлээл ер нь зараад эхэлсэн ч болно гэж бодож байна. Ер нь бол. Тэгээд одоо ойртчлаа шүү дээ. Юу вэ? Тийм амар ойртцсан. Тэгээд хүмүүс тэгээд байгаа хгүй. Над руу бичээд байгаа хгүй. Дүн билет авъя мавъя. Бодохын талгаа бол хевлэгдээгүй байгаа шүү дээ тэр мөр чинь. Тэгээд тэр зургийг янзалчвал яг тэр зурган дээр ивентэ яг тэр зургаар болгочмаар авах тийм фронт зургаа. Тэгээд плетэ хевлээд тэгэл ер нь тавтах гэхэд э, нэг би бол яг цаг ярина гэж бодож байгаа. Яг яг л цаг маршрутаас хаашаа хоцрохгүй. Хэвээ яг л цаг дан яриад тэгэл шоугаа гоё хийнэ гэж бодож. Тэгээд ер нь миний шоуг ихэвчлэн ихэвчлэн ганц би эрэгтэй хүмүүс үзүүл их тохиромжтой. Ирээд. <laughs> За тэгээд манай Олегийн шоуг ирж үзээрэй. Тэгээд Өнөөдөр бол дан комеди сэдвэр ярьлаа. Бид хоёрын хоёулангийн сонирхолтой одоо дуртай сэдв болохоор их удаан ярьлаа тий. Цаашдаа бол дахиад чамааг оруулна энэ одоо Тэгээ би нэвтрүүлэгтээ оруулна. Тэгээ хоёулаа арай өөр одоо юу гэдэг тий. Зөндөө амьдрал чинь баялаг шүү дээ тий. Тэгээ зөндөө олон юм ярина. Ярих болно. Тэгээ өнөөдөртөө бол хоёулаа ингээд дуусгая да. Тэгээ өндөрлөө. Тэгээ гол нь 7 сарын 28-нд баасан гараг ирж үзээрэй. Ирж үзээрэй. 7 сарын 28-нд. Ойлоо таас өндөр цаг гаргаж ирж оролцсонд баярлалаа. Амжилт хүсье. Аа за баярлалаа. Захирал амжилт хүссэн шүү. <laughs> Захирлаасаа амжилт авсан шүү. За за. Тэгээ захирал сая хөдөө айгүй удаа ирсэн. Сонсон шүү. За окей за бай. Нэвтрүүлгээд дуусгая. Бай бай бай бай. За бай.